This episode was shot last May 16th, 2025, eh, which is about two weeks uh, before the MPL Season 15 playoffs happened and three weeks before this video was uploaded. In all honesty, I would have paid someone to include good and accurate subtitles like I always did, but uh, unfortunately for everyone out there, I simply don't have the budget yet, right? We got very, very busy during the playoffs. That's why I wasn't able to edit this as well. I really love this product. I really, really love this video. I planned this video for quite a long time and I kind of want it to be as good as it can be. That's why I decided to kind of hold off on it and I wasn't able to publish this before playoffs happened. So, um, unfortunately, guys, for all of the international viewers out there, there will not be an English subtitle yet. Maybe eventually there will be. So, um, yeah, I hope that's okay with you. Um, so I also edit the video myself. That's why it uh, you'll notice that um, this uh, this video was intended to be uploaded before MPLPH season 15 playoffs, but unfortunately, I wasn't able to do it. I was simply busy with the Philippines preparations and the Indo preparations as well. So there's just really no time for this. Nevertheless, I know that this is a timeless instructional video anyway. So I think that this still is uh, evergreen and it's still very much applicable. So I don't think that the timeline will matter as much. And lastly, for the international fans of this channel, please be patient. Um, eventually, there will be English subtitles for this. Um, but I'm gonna do them part by part, right? So I'm gonna nitpick all of those <clears throat> important uh, parts of this uh, episode <clears throat> that requires English subtitles that eventually you will consume, and that will be uh, done in the next few weeks or months, right? So I will make shorter video explainers, anyways. Uh, whatever I learned with my conversation with my guests today, I'm gonna make uh, more uh, compact videos on each of the segments so that you can easily understand it even without having to go for subtitles. So, that being said, on to the video. So, AG explanation is a series of explainers ranging from basic to advanced tactics in professional MLBB. <coughs> Sorry. And I'm making this quick. Um, AG explanation will be um, AG explanation or Ochagabang explanation will be a series of explainers ranging from basic to advanced tactics in professional MLBB, and I'm making this quick intro as I would for every episode thereafter to define some of the terms that we'll use in the video so it will be much easier for you, the viewer, to catch up with whatever we are saying. We are using terms like ter- take, turn, and trade very much in this particular video. Although there was there is an explanation in the actual video, the easy way to understand these three T's is that take is just literally take the objective, retrieve the objective. Turn is used in traditional MOBAs, specifically in League of Legends, and it means to fight the enemy heroes instead. So instead of going for the objective, you go to heroes. You go for team fighting against heroes. Trade is just to get another objective in another part of the map, typically a turret push, in exchange for the neutral objective. Now, other terms. Far lane or opposite lane, or what I love to call as the long lane, is essentially the lane that's opposite to the lane or uh, to the neutral objective spawn. This is very important because most of the teams should have a quick call out for the play that they're about to make as the Lord or the Turtle spawns. If the neutral objective, say the Turtle or the Lord, spawns in the bottom lane, the long lane is the top lane, and the bottom lane is the Lord lane or the Turtle lane and vice versa. Def, uh, it's basically just <laughs> Def and Elaine. This just a shorthand call for the <laughs> for defending. Burst Lord is a term that will be used often as well, which is basically a term that's used when your team wants to take the Lord as quickly as possible. So sometimes casters in broadcasts will call it Blitz. So it's essentially just utilizing all of the spells that's possible to burst the Lord. Sometimes even the combo of your uh, mid laner, maybe a Farsa, maybe you're you're rocking a Farsa, maybe you'll pop the Feather there, like just to uh, burst the Lord. Sometimes even um, the ultimate of a carry, for example, will be used even when they're not the junglers, right? So you, if we want to burst the Lord, you'll do whatever it takes to quick to take the Lord as quickly as possible. Now the next term, this is tricky. Aggro AGGRO. It's a general gaming term that refers to what non playable units will attack or focus their attack. Turret aggro or creep aggro, for example, means whatever the turret or the creep is attacking. So when I say I have the turret aggro, it means that I am getting attacked by the turret. Or if I'm saying, hey, take this turret aggro away from me, it means that um, somebody else will try to take the take aggro to take the turret aggro away from me. All right, so that's how it's used. Lord Agro, in turn, means whoever the Lord attacks and is getting the Lord Agro, quote unquote, means doing action so that the next Lord attack or attention will be going to you. Typically, just getting in front of the Lord, being the nearest hero uh, possible. This is also related to quote unquote pulling the Lord, right? Which generally means attracting Lord Agro and sort of commanding the Lord to move certain amount of units so that it will be able to land an attack or skill to a hero. In earlier seasons, Lord used to have a larger territory um, on which it can be pulled before it decides to stop attacking and go back to spawn point. Um, <clears throat> okay, to, to spawn point. <clears throat> Papa 50, <laughs> which roughly, I know that sounds weird. Yeah, Papa, Papa 50, something like that uh, it roughly translates to put the Lord in 50% HP, which is a shorthand term to say that you'll be putting the Lord in a specific amount of HP, generally 50% or sometimes even lower. This is a way to enable mind games against your opponents because typically when the Lord is low enough, players will scramble and decide to make plays so that they will be the ones to secure the Lord. It's basically a trap. Like imagine um, you're the enemy, you're seeing the Lord at 50% HP, you're going to think automatically, hey, they're going to burst the Lord or they're going to take the Lord, right? And then you'll do something so that you will be able to steal the Lord, for example, maybe go on to hero. So it's basically a trap that you use. So you'll see that being used many times by uh, a lot of teams. All right. Next term, stun retry. It's a term that's used to denote a play where a player of a team with crowd control tools, typically the roamer or the EXP laner, will stun the enemy's jungler so that their own jungler can use the retribution more reliably and uh, secure the lord or the turtle. So it's actually pretty much um, and pretty much what it says, <laughs> right? Um, Next term, retake. Uh, this is an advanced tactic where, after losing position around the neutral objective, a team will use their tools be it utility, spells, big ultimates, to poke their enemies low enough that they can regain the position around the Lord area. Sometimes you can even like kill people just to retake. But typically when you say retake, you don't really you don't really intend to go all in on a hero, but you kind of just want to take space once again, just regain control of the Lord. <clears throat> all right. Next term, the slow push. Slow push is a term used in MOBB that in itself requires a whole lot of video eh, to explain actually maybe in the future i'll make a separate video on slow push and what it means but uh, for the purpose of this video it's basically in the latter portions of the game what a player will do is to not completely clear a wave of minions the common example here is that when an xp laner goes to a lane opposite of the lord lane or the uh, or the long lane right they cleared the melee and range minions. So imagine a wave of minions is composed of a range, a melee, and a cannon, right? So when they meet, what you do normally is to clear it. But in a slow push scenario, what you would do is to just take out the melee and the ranged minion, maybe do a little bit of damage, but not too much on the cannon. Maybe just don't even touch it, right? So that the the slow push will be slower. But basically, imagine this scenario: you clear the ranged and the enemy um, melee minion. So it's going to be from a 3v3 of three minions versus three minions, it will be three versus one. And that one is a cannon, which is generally very tanky. So what will happen is that they will take so much time just to take out the one creep or one minion from the uh, from the enemy, and then after 30 seconds, another wave of minions will be there because they will respawn, and it will lead to a very big power struggle of two cannons uh, two sets of minions, so that's six versus four, wherein the other two, eh, the other three members are fresh, and then one is very much wounded. So it will create this slow push of a big fat of uh, fat wave of minions that will eventually outnumber whatever wave of minions that they will be meeting thereafter. And it typically is able to push the tur- the turret afterwards. So because there are just so many units onto one turret, and it's a slow push, and it it generally re- you can only generate the benefits after uh, reap the benefits after. Uh, after a minute or so, or maybe one and, and a half minute after three waves have passed, It's a deadly strategy in a macro battle. And you would uh, notice that we'll be saying slow push many times in this video right, next term is Box. It's a hero composition type that will also require a whole new video uh, in itself. And uh, don't worry, I will have a new video right after this. Not not literally after this, but maybe a week after this. I'm gonna be explaining hero compositions with a specific other professional player as well, and I'm very excited about that. So please be excited about that too. So it's a hero composition, but I think for the purpose of this video, the term box kind might mean a little bit of a different thing, right? So in this video, the pros that I have will say in our box, box or box namin or box natin, box nila, which means their box. Um, although the, the box type of strategy is a thing, box might also mean other things. It could also even mean like Eve's box, right? Some pros use that, use that too, but when we say that it's in our box or their box, it's it generally means our area of responsibility, like an assumed space where they are most powerful and everybody is in range to help one another. So basically when let's form a box, like the the tank heroes will be in front, the DPS will be in the middle, uh, then the assassin will just go um, you know hide from from the back part so that he can uh, eventually enter that box. But in this box of responsibility, it it means that whatever um, whatever hero composition that you have, if it's a box type kind of composition, or if an enemy goes in your box, it means that you have all the tools to either take out that hero if you just you know uh, blast them with spells or DPS, or it means that you can also help your teammates. For example, if uh, the marksman, hey, you're uh, stay in our box. It means that you stay in the area of responsibility where your teammates can help you, can peel for you, and peel means just to protect your your teammates. So. Um, that is uh, the importance of knowing like what our box means right so it could mean a couple of uh, things but mostly in this video when we talk about our box it generally means our radius of influence. It's like um, all of the spells that we have are in range of each other. It's like a triangle offense for <laughs> basketball fans where everybody can just help out each other, right? <clears throat> Lastly, the term utility, right? So you might think that utility is just a term to define tank junglers like Baksha, Barats, you know, Fredrin, uh, but utility is a term used in this video multiple, multiple times by Oh My Venus and Wise, which kind of has another meaning. So they're both from League of Legends and utility in League of Legends, when you say utility, in, in traditional MOBAs actually, when we say utility, it also means healing or buffs or regeneration, revitalize, right? So don't be confused if they say like uh, it's because of our utility and they're uh, not necessarily using uh, utility jungler or something like that. But uh, yeah, the, the term utility is used traditionally in that manner. So don't be confused. And I hope that this uh, explainer will help you out. I really like this video. I really like how we uh, managed to record this. I learned a lot from this, and I hope that you will learn a lot from here too. So that's it for our definition of terms. Onto the video, and hope you will enjoy it. Welcome to the show. Uh, is this is the parang pilot episode ng series na to, mini series which is more about explanation ng mga high level na bagay sa mundo ng ML. At syempre, ang pinaka-best na kunin natin na guest for our first one is yung the best na rin, syempre, sa larangan na to. <laughs> Ayan. Kasama ko, maraming maraming salamat ulit. Uh, V-Wise, what's up? What's up? Yan, hello Coach Wolf. Kami ba ang una? Sa series na to, yes. Yes. Uh, the best in Kamemahan. <laughs> Kaso di kayo may mga yun kasi lahat ng clips na to, mga clips nyo eh. So, oh ayan. my God. Exciting. Exciting. exciting. Ang maganda dito ay uh, sana, since matagal naman na yung mga clips, eh, magbigay na sila ng mga info na pwedeng-pwede nang ibigay ngayon. Sa Kung ano yung mga yan. thought process. Na ganyan, ayan. So, um, bago ang lahat, eh, gusto ko lang pag-usapan muna yung parang mm-hmm. origin. Kasi ang episode na to is all about the Lord Dance. Ayan. So, ang pinakauna kong narinig, ang Lord Dance, sa aking co-caster na si Manjin, ay mm-hmm. nakatawa kasi season 4, which is season na dumating din kayo. Mm-hmm. At dahil, at di ko, di ko tinanong siya ng ano explanation. Sinerge ko, tas sakto nanonood ako ng League of Legends noon. Oo, ah, yeah. Baron Dance. Oh, yeah, oh, Baron Dance. So, masasabi niyo ba na itong, itong Lord Dance na to eh, parang influence nyo dun sa mm. team? Parang ganun. Parang ano, parang parang feeling naman kasi kung <laughs> sabihin namin na sa amin. Hindi, pero kayo talaga una eh. Siguro sa ML. <laughs> Oh, pero sa kasi ML. sa ibang MOBA games parang ano na siya, common knowledge common, na. Oh. And siguro dahil galing kami sa League of Legends, mm. alam na namin kung paano nagwo-work yung ganung klasing uh, ano mechanics play. which is the Lord Dad. Yeah. Sa sa ano ba sa Baron Dance ba ganun din parang or or may ano ba yung parang similar, mm. similarities ng ano doon? Sa League hmm. of Legends kasi, di ba, an anong pang top laner ba ang tawag? Nakalimutan ko na eh. <laughs> <laughs> ah. top, lane, ganun. Kasi meron dong spell na tinatawag mong teleport. And, uh, and ah. dalawa yung spell doon. So, flash and teleport. Usually uh, sa ah. XP, yung XP laner ng, ano, ng League of Legends. And lahat ng XP laner doon, lagi naka-teleport. Ah, man, Parang mandatory. mandatory yes. Uh, Parang 90% of the time, naka-teleport talaga yung mga XP laner mm. doon. And since naka-ex-pillionaires ex-pillionaires nila, hindi nila technically laging kailangan sumama sa baron dance or ah. sa lord dance. And parang doon nag-originate yung kailangan laging magbigay ng pressure nung nung top lane or yung ex lane sa League of Legends. Okay. Para may pressure doon and then magtitipi na lang sila sa okay. baron pag magkakaroon ng team fight. Okay, okay. So parang ano, yun nga, parang ginagawa ni Edward dati which is Mm-mm, yeah. Uh, sa, dati kasi nung sa, di ba yung Onic, kalaban yun nung season 8. Ito yung masabi kong popularize na. Pero nung tinignan ko mga season 7 yun, meron na rin konting, ah, konting ganun eh. Kaso, uh, dahil ang UBK nun, so parang di masyadong nag-split. Parang minsan-minsan. Ah, pero sabay-sabay kayo. Pero nung season 8 kasi, parang nakatulong din yung mismong meta na parang applicable na fully yung ano Mm-mm, yung yeah. yung Lord Dance. Pero nung mga time ba na yun, parang ano to, tinuruan niya yung kayo nagturo kina Edward ganyan o, oh, paano or nga ba nangyari Parang ganun. <laughs> paano nga ba hindi ko hindi ko oh, matandaan oh, ay, eh. Siguro sab- parang nakasanayan na lang in na Naalala ko si Hu- si Hura nag-PM sa iyo. Uh, ah. may pinakitang clip na, B, ano ba to? Sinasadya nyo ba tong play na to? O ano, ito kasi mm-hmm. napansin hey, namin. Eh, ah, ay, ay, ay, Tapos parang sinabi mo nun, ah, hindi, parang ano na lang <laughs> yan. parang naalala ko, ganun siya nag-start eh. Ako, based sa ano ko, parang nadadala siguro kasi ng shot call. Oh, sa shot, ah, sa shot call. call parang dahil ganun. laging ganun yung shot call, parang nakasanayan na lang na ganun na rin yung laging wow. gawin. Wow. So, hindi siya parang Upo tayo ngayon, tuturuan ko kayo mag-Lord dance. oh, parang, parang hindi ganun. Yeah. Uh, parang hindi ko natatandaan nagkaroon kami ng time na parang nag-usap-usap kami uh, ang ah. paano yung gawin. Oo, uh, ah, okay, okay. Ah, uh, yun, yun yung maangas. Kasi um, I think si si, si Boncha, hindi naman, alam ko Dota siya eh. Yeah, parang hmm, Dota. Dota. Sila Edward din, alam ko Dota. Mm-mm, Dota alam ko si Edward Dota. Nung panahon na yun, si, kami lang ni tatlo, nila Oheb. Pati si Ohe. Oo. Oh, Naglilig pala si... si ay, oo. oo. Alam ko, Puro until now, naglalaro yun eh. Oo, ngayon. Wow. nagla- Sipag ah. mm Ay, nakapanood na ba kayo? Ah, ay, naglal kayo. Nung, nung nakaraan nga alam, ah, share ko na din. Sige, sige. Si Hito. Ay, oo. Ano nga ba? Ano ni Hito? Ayun, galing, Ay. galing LOL din talaga yan si Hito. Si may, ma- Robin, ayun, Robert. Robert. Ah. Sabi, May 10 lang. Plus 1 LOL Jungle. Tapos, sinabi niya pa yung kampe, lineup. <laughs> Benny, Uy. Demon Kite. Ay, grabe, po mga... Di ba? Puro mga ano, puro mga MPL boys. Uh, Alam ko si Demon Kite parang nidali. Uh, si ano, ano siya before. Parang challenger din yata siya mm. eh. Alam ko. Kaya oh. lahat ng malalakas mag-LOL. Malakas mag Malakas mag ML. ML. si Pares naman din yung make and explain na sab na mention mo din si Wura, 'di ba? So uh, nung uh, we were preparing for season 10 ng mga times na to, parang ano mm. ano to, eh, dark, dark times eh. So parang, pero na, nagtuturo kami nun sa mga mm. kids ng Lord Dance. Parang, ang ginawa niya talaga example, yung laro niyo ng SEA Games. Kasi oh, yeah, yeah. sakto yun eh, season 9 heading into season 10. Well, wala, wala kayo sa season 9 kasi preparing for Sable kayo. Oo, oh, yeah. Tapos ginamit niya yon tsaka yung M3. Tapos the way niya inexplain sa akin is through League of Legends. Eh. Kasi sa ako naman, mm-hmm. galing akong Dota, walang concept naman. ganun. Wala kaming Russian dance. Uh, ah, uh, ah, di, yeah, siya, yeah. di siya ganun eh. <laughs> Kailangan, ano talaga yun eh, parang ubusin mo kalaban, tas mm. hmm ano, or steal, ganun, naka, wala talagang dance na nangyayari. Mm. hmm So explain niya parang ganun. So, yeah, uh, ah, doon na nag-arrive. At uh, masasabi ko ngayon, pioneer is kayo. At kanina lang off-cam ay eh, nag-usap-usap at sabi mo ang nakakatawa words kasi parang parang lahat naman marunong na which is Oo, I think nga, true na no. Marunong even sa RG boys. <laughs> Ayun nga. <laughs> Yun even nga. sa RG magagaling na magganon. Uh, ah, oh, so wala eh na-adapt na rin at mm. wala ata talaga masyadong nag himay nitong Lord Dance. Pero kasi medyo, ano naman, visually, mm. uh, if you keep on seeing this, may gets mo naman. Okay, so sa ngayon, nung inaral ko ulit yung mga concepts doon sa Lord Dance, meron na mga, syempre, mga pinauso doon pag nagkakas kami tatlong, sabi ko tatlong T ang gagawin mo pag may... Ah, pag may Lord lardan. <laughs> Oh, Lord Dan si Chin. Oh, take, di ba? Pag take ko ninyo, turn kapag hero. Oh, Alam ko yeah. yung turn is a ah, LOL term yun eh. Ah, oh, yeah. Uh, and then trade, which is, hindi na masyadong nangyayari ngayon kasi sobrang lakas ng Lord. Pero dati, may time na pwedeng tore mm. yung kapalit na lang. Ah, yeah, yeah. Kuha na lang kayo. Bigyan nyo na yung Lord or turtle. Mm. Tapos, yun na lang. So, kayo, um, ang pinaka pinakamalupit na ginawa nyo nun then is yung Ah, uh, yun nga, pag-split push. Ano bang call dun? Kasi, ang ah, ngayon, ang, sa, sa Indonesia, tag nila parang far lane or op lane, op, as in opposite. Mm-mm. Tapos, parang na-learn ko from Bonchan, iba rin yung tawag niya dun sa lord lane or opposite lane ba tawag dun or something. Parang ganun. Mm-hmm. So, ang point niya na naisip ko is, baka ang pinaka-core niya is numbers game. Mm-mm. Parang dapat lamang kayo sa numbers. Ganun ba yun? Yung parang concept, yung parang idea. Ganun. Oo, yeah, actually. Kasi, ano eh, parang kailangan mong mag-isip ng way paano ba kayo lalamang sa Lord. Mm. And katulad nga nung babalik lang tayo sa League of Legends, uh-huh. pag may pressure ka kasi sa isang lane, parang mas madali mong makokontrol yung mga bagay-bagay. Ah, okay parang, ayun nga, babalik tayo sa triple team mo. <laughs> Pag may lumalamang na na isang lane, parang, parang lumalam, lumalawak yung options mo na Kung anong possible una. na kayong mag-trade, mm. possible kayong mag, ano, mag-take ng tower, uh, and all. Parang gano'n. oh, ah, parang gano'n. So, <laughs> parang yan, yan, lamang ko sa lamang gano'n. oh, yeah. Maghanap yung... ka lang ng, parang ang pinaka simple ano na lang is, mag-iisip ka ng way, paano kayo lalamang sa isang bagay. Mm. Parang ganun kasi ako lagi eh. Oo. Hindi nga kayo nag, uh, napansin ko nga eh, bihira kayo mag 50-50 yung retrihan. Mm, ganun. Mm, yeah. Ganun kasi yung essence nung slow push talaga. Yun. Kaya kasi 'di ba yung slow push pagka may nag-depth na doon, magiging ano na Minus one apat, sila. Oh, minus one. Oh, so, yeah. yun, doon na kayo magde-decide kung anong kunin nyo. Ibaburst ba yung Lord or Take ba or nyo. mag-turn. Ah. Oh, oh, ganun. O triple T ulit. <laughs> <laughs> Tama kasi... Lahat, lahat ng team ngayon ginagawa yun eh. Bukod sa isa ko nakikita sa watch party namin. Uh, which is yung ano, AP Bren. APIB rin. Talagang ano sila. One T lang yun. Take. Take lang. Take lang. <laughs> one T lang sila eh. Kumbaga... Uh, yung mga napanood ko sa kanila, Burst Lord, Burst Lord, uh, Burst Lord. mm Tapos doon yung kinakatalo nila or pwede rin doon yung ik- ikalamang nila. Uh, parang laging ng ano, parang risk. Uh, uh-uh. pero in fairness kay Wais, lalo na nung yung uh, ah, kapanahonan na talagang super duper prime is retrigats ka rin nun, ano, kahit may 50-50. Hindi kasi ano yun, isa lang trabaho ko nun eh. <laughs> Pag utility. Kumbaga, oh, utility sa panahon kasi ng mga bagong supporters ng MPL dyan, dati yung uso po yung utility. Uh-huh. Ah. Mga tank junglers. Ang mindset mo lang ay <laughs> ma- Mapindot asawain ni Lord. uh, <laughs> uh, oh, ano, ikaw lang bala sa Lord dance, ikaw magpupul, ikaw uh, yung kukuha, ikaw yung i-reset mo ba? Uh, ano, uh, yun na, eh, naging, dati, ano pa yun, inaral namin maigi yun eh, nung I mean, syempre, may theories lang kami ni Wura. Parang, sino ba yung dapat aagro ng Lord yun? No? Pull, ipupull mm, yung yeah. Lord. Minsan, may ginagawa kayo na hindi na, ba't hindi nakapull to? Parang napapa, nababaliw namin, hindi na kami ah, makatulog. Yeah, yeah. Ba't kaya hindi pinupull ni Wise to? Tapos may time na pinupull niyo ng malupit. Tapos ah. minsan, mm fini 50% nyo lang, mga ganun. Mga mm. ganun mm technique. Tapos, tingin, na, nakita ko yung games ni, ni Wise din. Nag, nag-evolve eh. That, parang minsan, alam na alam mo na yung maximum na hindi ma-reset. You know mo yun, uh, yung bibita mo saglit. Dati kasi malaki pa yung Lord, di ba? Uh, Pwede mo pang idulo. Oo, uh, ah, idulo. Tapos parang nabibait yung iba, parang akala, ay, na-reset na, tapos ano, tapos yung pala, agro nyo pa rin. Mga yun yung mga ninerp ni Munton, mga utility jungle, uh, yung Lord. Uh, ano ah. pa ba yung mga... Pinalakas yung Lord. <laughs> oh, bawal Pinalakas yung damage. Nag, ano, na, bawat atake ng Lord, mas masakit na, parang ganun. Sa parang wala nang nakahold ngayon eh. Oh, wala, wala, wala nang na, kailan may life steal. Mm-hmm. Oh. Mayroon time ng season 10, hindi ka, par, parang, or season 9 ba yan? Meron kang heroes na hindi utility, tas ang pipinahawak nyo yung gold. Parang ganun. Nangyari, naalala mo ba yan? Hindi ko matanda. Sa dami ng <laughs> ML. Pero possible na gawin natin yun. Lalo na kung walang life cell yung gamit mong ano, jungler na damage. Oo, parang inalala kong tinuro ko din yun na parang, uy, pag, pag kasi syempre, yung ibang teams din naman nagagawin gagawin. Ah, yeah. Nag-assassin sila sa jungler. Mm-mm. Eh, hindi mo pwedeng hawakan dati ng assassin. Yung, ah, ah, yeah, yeah. So, marksman yung pinapahawak. Ma- mga ganun stuff. Yung mga ganun, sino yung, ano to, parang concept brainstorming nyo na lang or may nagturo ba sa inyo or nangyari na. <laughs> parang ano eh, go, nangyayari lang kanya-kanyang diskarte kumbaga. Uh, Pag, parang ano, magagawa siya sa scream tapos, para, uy, ganito pala, ganito, ganito. mm, mm. Uh, or may nakita ba kayong gumawa ng ibang ganun? Or kayo na nakadiscover nun? Kalimutan ko eh. Parang wala yeah. naman kaming pinagkokopyahan. Talagang go with the flow lang oh, talaga. With... Kung ano yung available na pwede niyong ma-maximize sa oh. game. Parang ang nangyayari kasi sa amin, <laughs> talagang prime lang din talaga ng oh, mga yeah. bawat isa. Isa. Pero feeling ko naman lahat ng teams <laughs> ngayon ganun na mag-isip. Uh, based sa na. napapanood namin so much Party sa MPL. Yes. Uh, so, it's very true. Na, I cannot speak for other teams pero I'm pretty sure na mm. tinignan talaga kayo ng mga teams. At yung mga teams na nadap, napagdaanan ko. Kayo talaga yung tinignan nun when it comes to the Lord Dance. Tapos nag-evolve-evolve na lang. Ngayon may mga sari-sarili ng style. Oo, oh, yeah. Oh, so meron yung uh, Burst Lord nga. <laughs> Which is ginagawang play din naman minsan, di ba? Pag mm may ginawa ganun yung Onyx ano eh, nung nakaraan eh, parang nagpakita lang yung jungler sa isang lane, tapos parang binaburst na nila. Na nila. Oh, yeah. Kaso yun nga, yung ibang team nga, talagang kahit lima sila doon, <laughs> talaga iba ibaburst nila. Kasi yung isa hmm. Onyx, pa, ano eh, kabisado na talaga ng mga top teams eh. Oh, ngayon, oh, kung anong gagawin sa Lord. Ano, sa ano babagsak yun sa decision making? Oh, decision oh, making. Decision. Pag sa Lord dance, decision making yan. Tapos babalik yun sa triple T. Oh, Take, turn, or oh, ano isa? Trade. Trade, trade. ayun. Oh, <laughs> sa, may ano no, may may time din pala na ang pinaka pinaka oldest play in the books when it comes to uh, Lord Dance or Turtle Dance ay yung retri, Stan Retri. Ayan. Oh, I'm yeah. sure na napagdaanan niyo yes, rin 'yon. Uh, Ah. Ngayon, hindi na. <laughs> Dapat wala na atang gumagawa nun eh, no? Parang wala. Madalang na. Dati ang, ang pinaka nakalaban namin lang gumagawa niyan, ano, liquid. Sila Yahweh. Ah, with the chew. M4 na. M- Hindi ako nakaretry. Na, <laughs> yung si ako. Sandford with the lapu, with the ah. yuzog. Yung ano. Uh, kasi, Talagang all-inan talaga. Oo, oh, kasi dati kasi magpapakita yung jungle dun sa ano. Mm-mm. Sa Lord. Kasi ikaw may hawak eh. So pwede ka talagang i stand sa oh, retry. Oh, lalo nung prime nung Echo. Pagka, <laughs> ah, syempre, nag-retry ako, nasa isip ko, no, ah, wala na naman si Yahweh. Na, kumbaga, <laughs> nag-overthink ka ah, na. Ano na kaya, saan kaya ako, paano ko pepwesto, paano ko ano, ganon. Oo. Uh, kasi kabisado talaga nung Echo noon na paano mag-tur- mag-turtle din. Uh, uh, na-master nila, kumbaga. Nagkaroon yeah. sila ng identity nila pagdating uh, sa objective. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ay uh, ah, i-review natin yung mga iconic na mga laro. At least in my head. Ah. Madaming, madaming iconic games hmm. sila um, ang um, v Pero ito yata ay medyo based dun sa Lord Dance. At ang pinaka hindi ko makakalimutan dahil isa rin siya sa mga pinaka I guess traumatic <laughs> na for me na experience ay ang game 1 ng M3 kung saan mm-hmm. ay lamang na lamang na ang ang Onic pero nadaan ng blacklist sa kanilang malupit na uh, Lord, Dance. Lord Dance. By the way, noon ako pa si Bonchan, yung description ng Lord Dance is sa Lord Dance mismo. Pero ako kasi, inisip ko siya kasama yung preparation eh. Parang, oh, kasama talaga. Yung, Oo, hindi yeah. siya yung actual na lumabas lang yung Lord, ganun. Uh, so, na ako sinilaylin doon. Uh, buong mapa siya talaga. Buong mapa. So, oh my God, uh, I'm ah, excited. Check, uh, tignan ko lang ang, ang tamang timestamp. Mm. So this is uh, M3 at alam niyo naman na naging resulta ng M3 ay nanalo ang uh, ang Blacklist International. Uh, yun yung pinakauna yung World Gra- Championship. Grabe na magre-relapse. Parang magre-relapse ako dito. <laughs> Dinosaur meta. Eh, ito yung... Dinos- uh, ito, uh, kahit naman sila, ano, sila Marky, pag kinakausap ko about this, sila sabi nila is hindi pa nila alam yung hindi pa nila fully naintindihan yung ginagawa yung niya ng ano, ganung yeah. style. Mm. So, ang first one ay sa ayun 13 to 15 pwede nyo bang i-move diyan? Sige. 13 minutes in na. Dinosaur meta pa to, guys. <laughs> so meron kayong uh, um so no. ang isang isang crucial na laging titingnan sa Lord Dance, lag at ito rin naman sinasabi ko is the Wave management. Oo, oh, yeah, the wave management. So, yun yung pinaka, 13 pinakauna. 13, 13, 13. So, um, kung papansin ninyo, Onic ay lamang ng 1.5 at uh, maganda. Tapos, yung, yung malapit kay dito yung ano eh. Ewan ko anong call niya dyan. Parang sustain. <laughs> Ay, 13.30 o 13.30? 13, yan, yan, yan, yan, 13. So, eto, di ba na masazone out na ng, ng Onic yung, ano, yung blacklist. Wait, sa una, ang go-go nila. 13-13 na yun. Yan. Okay na yan. Uh, ah. tapos, ayun pa po. Ang mangyayari, mag lang kayo. Ah, yeah. Tapos ngayon, sira na yung box ng Onyx, tapos wala na silang skill. Yeah. Tapos, yung, ayun, si, si tingin may ginawa ni, ni Wise, nag, ano, nag, naglito. Tapos, i-clear niya yung mid after, ano, kahit namatay na si Ohe ba? Ah, ah yeah. So, parang kinlear ni Wise. Tapos, after niya mag-ulti, uh, half HP na siya, so pwede siya lumaban ulit. Doon ka na. Tapos, nakuha kayo, isang Torre, tas may, isang Torre sa mid, Torre sa baba. Tapos, kung di ako nagkakamali, mm-hmm. isa pang Torre ata. Ayan. Sabot. Sabot. Parang normally kasi, nung ano, nung nakita mo na parang na, na-back na ng Onic PH yung blacklist doon, uh-huh. doon sa may blue side, tapos uh-huh. na-poke na yun all, parang expect mo sila na yung makahawak ng ano, eh, ng Lord. Oo. Uh-huh. Exactly. Yun yung naisip ko. So, uh, ano, ano ba ano ba nangyari dito? Paano paano usapan dito ng mga time na to? Or it, itong ba ginawa ni Wise uh-huh. ano to, parang natural lang yung ginawa or hmm. Diskar- Sariling eh, diskarte ba yan? Ano? Feeling ko ito, itong time na to, uh, natural, number one, natural to kay Wise na mm. nag-isip agad siya ng way. Kasi alam niya nang hindi na namin kayang ilaban dahil oh. nauna na silang lumamang. Oh. And pangalawa, this is the power of the utility. Yeah. <laughs> Kasi Sustain. ano, actually, feeling ko, ito na pala, Piling ko na develop, di ba sanay kami sa League of Legends, mm. na ganun yung sistema na laging yung, yung XP lane, laging uh. Ah. nag-aanat, teleport na lang sa Lord. Tapos inadapt namin siya sa, sa ML. Tapos na-amplify siya at, na, at na-develop siya sa ML version because of siguro dahil nga sa utility ko. Mm. Kasi doon pinaka malakas ang ano ang utility when it comes kahit to Lord li- Dance. Kahit Oh, or sa, ah, okay. okay. Specifically sa ML. Kasi dito talagang hill dito is bongga talaga. Mapupuno talaga buhay mo eh. Ah. And, ang kina, and feeling ko dito pinaka sobrang na-develop at nas, nag-start na ma-master namin yung Lord Dance. Kasi dahil naka-utility kami, never kaming ma-outtrade sa Lord Dance. Ah. Kasi kung magpupukan lang kami sa Lord Dance, maghihil lang kami at maghihil. Tapos samantalang sila, since wala silang utility, Yes, oh, okay, okay, okay. Ano na sila, parang ma-out ma-out sustain na Pagod namin na. sila. True. <laughs> like for example, nangyari dito sa ano sa 1330 since an, meron silang sustain mm. in the hmm. form of Matilda kaso kasi shield yun eh. Uh, After the shield, bawas ka pa rin. Oo, uh, ah, Sa- Sama mo pa na wala pang ano diyan. Plus of the Oasis. Mm-mm. Ah, wala pang flask niyan eh. Si Haji, ano, ulti ng ulti. No, pag na, mm, yeah. Ah, may favor pala pero Ayan, di ba na ano na kami, na nalugi na kami, namatay uh, pa si Edward and all. Uh, boy, na, eh, na, na, mm, nalo kami and all. Pero uh, since meron kaming Rafaela. Oo. Uh, Bumalik lang eh. Oo, oh, yeah. Tapos ginawa ni Wise, nag-off map siya. Tapos nag... And super oh, off map. Yeah. Ayan, ako, yan. tingin ko dyan, mindset ko diyan, la-lifesteal lang ako. <laughs> ah, talaga? oh, feeling ko. Mm. Kasi di ako sasama ng low diyan eh. Uh, Ayun oh. The power of the utility. Pero namatay Kaya si Wise. Kaya si kami. na, walang ano, napatay. You know. Tapos, ang nangyari, si biglang si Marky pa yung low. mm Tapos, eh, syempre nakapatay kayo. Pero mangyayari, ta- alam ko apat na tauri to eh. Mid, dalawang mid, dalawang bot kung yung nagkamali. So parang hindi nga nang, technically, wala naman Lord na nangyari. Ah, pero yeah. para sa akin, Lord dance pa rin siya eh. Kasi doon naman, yun naman mm, yung yeah. target ng Onyx yun eh. Pero kung ano, kung babalikan ko to ha, <laughs> based sa nakita ko ngayon, uh-huh. 'di ba ano meron kaming Rapa, meron silang ano Matilda. Uh-huh. Good yung good yung para sa akin good decision yung ginawa ni Wise na nag-clear siya ng ano ng mid lane. Kasi uh-huh. nga ganito yung nangyari, power sa blacklist. Uh-huh. Pero para sa akin ang mas better na naging decision na ginawa ni Wise dito is sumama siya sa amin. Sumama pa rin sa amin siya. Kasi ah, sa retake. Nung sa retake, kasi again, babalik tayo na meron tayong Rafaela, hindi mo kailangan lumipe still sa sa jungle, hindi mo kailangan mm. lumipad still mm. sa mid, mm. mapupuno at mapupuno yung HP mo. And uh, imagine mo kung sumama ka dyan, tapos paritik na tayo. Kasi imagine mo, apat lang kami, pero lumamang kami. What more pa kung nandyan mm. ka? Baka highly likely hindi mamatay si Oheb. At, ma- at naka- mapatay agad natin yun nandito. And then, after nun, makukuha natin yung Lord. Kasi lamang na tayo sa sustain, no? Nagayasas na si Kyrie. Uh, ah. Watak din si Kyrie kasi ano, wala ka eh. Ano? Imagine mo kung nandun ka, baka napatay mo si Hitred tsaka si ano, si Marky. Ano, dyan tayo lalamang. Pwede na natin itikil Lord dyan eh. 4v4. Mm. Tapos pwede na natin i-random si Kyrie. Kasi hindi na magiging enough yung damage niya. Uh, hindi na magiging, kahit may ulti siya, hindi na magiging enough damage niya because of the Rafaela. Hmm. Level 12 na Rafaela, sobrang ano na to yung anlihing mm. na to yun, eh, no? Ayun. Pero lalamang pa rin kayo sa ano? Sa, lamang pa rin kayo dito sa nangyari. Sa nangyari. Pero para sa akin, feeling ko easy learn na no? Kahit hindi tayo nagbot, kaya natin itik yung Lord. Hmm. Sino mga nagsashot ka ng mga, mga moments na yan? Most of the time ako, pero uh pag yung mga ganito, kunwari si Wise, uh-huh. ano, nagdesisyon na siya na magpunta sa mid, magdesisyon uh-huh. Ah. na siyang pumunta sa bot, i-adjust ko na lang din yung shot call ko based sa uh-huh. kung ano yung ano na nangyari na sa game. Uh, nasa decision making talaga ng mm. ano. Parang ano na, uh, sariling diskarte. Then, mm-hmm. then ano. Which is uh, also because dun sa knowledge mo na rin naman. No? Parang ganun. Ano, nagpapok si hate. Mm, kasi feeling ko easy take Lord na to eh, oh. Ayan Oh. Kung hindi na tayo nag-meet. Actually, kahit nga ito after natin basagan, pwede tayong mag-Lord. Oh. Kasi full HP tayo lahat. Wala na HP si Marky. Tapos, kayang-kayang izone ni Edward. Saka ng par sa ultimate. Lahat ng player ng Oni. Kasi ang, ang, ang short range lang nila. So, mm. easy Lord na to. Uh, eh, Pilipin ko ay ng best ano, decision, decision dyan, not push the bottom. Take na yung Lord, tas i-zone na lang si Kyrie. Mm. Ah, pinaw, may, may naisip ka pa rin na better play kahit pa, <laughs> lamang na lamang na kahit <laughs> ito. Pero syempre, yun naman, yeah, iba talaga ah. pag uh, ano eh, no? pag mm-mm. the review, review tsaka sa in-game. Ay, uh, hirap din sabihin eh. Oh, Tapos, yeah. ano, mahirap sabihin talaga. Although, Kaya ako, ako naniniwala ko ang shot call kasi ano talaga based on experience, experience. trial and error kumbaga. Mm. may mali may mali ka pa rin talaga ang call sa mm. in-game. Kahit nanalo kayo, alam mo 'yun. Oo, true. Kahit na kahit nag-champion na kayo dito. <laughs> Tapos uh, okay, hindi niyo mo okay. Yan. Okay. Um 16 to 70. Ah, okay, so yung isa pang notable dito is yung syempre hindi naman pwedeng puro Lord dance ka lang magaling na kayo mm. kumuha ng Lord. Kailangan magaling magaling din kayo mag-push ng gamit yung Lord. So, forward natin sa... And sa Lord sabot, yung sabot. Kasi ang na-note ko dito is, may times na... Ito, coach? Oo. Uh, yan, yan. Sige, forward ba konti? Konting-konti na lang. Yung... Konti pa, sorry. <laughs> yan. yan, okay. So, eto, parang minsan ang hirap din i-decide ko ano ba mas maganda, tatlong lanes na sabay-sabay mm-hmm. or parang may day delay. So, ayun, hindi ko natatanungin yun kasi feeling ko, eh, eh depende na yun sa sitwasyon eh. Parang ah, hindi yeah. mo talaga masabi. Pero ito, kayo din yung mga unang team na handang magbuhos. Katulad yung ginawa ni Haji. Ah. Hindi niya nireserve for a hero kill. In fact, makakatatlo kayo dito nang walang namamatay. So, Mm-mm. uh, kayo, uh, masasabi ko na isa sa mga pinakamalinis mag-push. So, Kunwari, yung sabot, ayun nga, inultihan niyo ano eh. Ginamit niyo yung ulti ni Haji sa ano eh. Pang poke lang. Galing oh. Yay. Eh. Ayun o, kayo, nagpakita si Mark, inulti. Yung, ayun pala, Nang dalawang beses. No? Ah, ah, yeah. Ang ginawa niya, ayan, magdadive na kayo dyan after. <laughs> Pero natatalo kami, natatalo kami. Normal back na yan. No? Normal, oo. Uh, Hindi, actually, kaya natin ilaban yun, basta wag lang mag-all in kasi may rapat tayo. Ayun, yan. <laughs> Ang galing din, oh. Walang lumalalim masyado, no? Talagang uh, ah. doon lang sa likod. Sabi naman si Kyrie doon. Ah, ayun. <laughs> Pinatay ka ni Kyrie Wires. <laughs> Kung ngayon yan, may buy and sell. Uy, gawa, ubus tayo. Kasi nga, oh, lalim natin. Hindi naman kasi na tayo yan. pang labanan, pang poke tayo because of the uh, parts like, sa client. Oh. Ah, uh, so you're you're saying na dapat ang laban is like ano lang, uh, poke play, poke. Yeah, poke poke lang then play around the Rafaela. Uh, in out in out kumbaga. Oo. Uh, pero uh, gusto pala take note, ang ginawa na pala ni Haji na, na nandito sa notes ko is ah, yeah i, pinapaulanan niya yung taga-clear. Yes, ng, true. Ng Onyx. Ah, true. So, hindi yun, hindi yun common knowledge din ng mga time ah, na yun. yeah. Yung mga teams, kunwari yan si mga Farsa, normal teams would, what would, what they would do is, maghintay siguro ng initiation kasi wala kayo pang initiate dito. Sabi natin mm-hmm. Chusi o may Venus nun, maghanap muna ng sipa tapos tsaka lang mag-ulti si Farsa. Mm-hmm. Pero si Haji, ginawa niya, si Mark, basta makita niya si Marky, which uh-uh. is yung ah, ah. main clear ng Onyx, pinapaulanan niya para hindi makapag-clear. Oo. Kasi yung, yung ilang best, ilang seconds lang na madali mo yung mag-clear, ang laking bagay na nun. Oo. Especially pag may ano, pag may Lord. Oo. Kung baka hindi naman purpose nun is Pumatay. to, cli- to kill. Oo. Sasabay pa tong team na to ngayong ano, meta. <laughs> Yun. Yun ang mga magandang ano, pakinggan. Okay. So, yeah. Ano pa ba? 20, may second Lord pa pala. Okay, so, eto, very quick lang. 20 minutes dito ko na ano, I mean kahit sa cast mismo sinabi ko to eh na parang Uranus Farsa ang best na duo nung mga time na to para sa akin. Oh, yeah. Kasi ang gagawin mo lang is pag Lord Dance, doon yes. mo lang siya ano, hanapin lang ni Edward. I-slow lang niya. Dos. Harapan niya literal si Kyrie. Tapos wala na magagawa si Kyrie. Mga parang na to. Messi. Tingnan muna natin. Kasi ako, sige, sige. <laughs> ano ako, sige. Oh, <laughs> sige. Gusto ko ano yan. Ano kasi to 20 seconds or 30 to 20 seconds before, before mag-start ang Lord, meron na kayong plano or Yun. meron kayong advance na ini- iniisip. Okay, okay. Kasi katulad nito, ang ganda ng plano ng Onyx PH dito. 20 seconds before before The yung Lord. Lord. Usually, marami din gumagawa nito eh. Kasi normally, hmm. pag pa-up na yung Lord, pag, pag, yung, ang pinaka-common is 20 seconds before umagapi ni Lord, doon kayo pupwesto lahat sa Lord. Mm. Pero yung mga professional teams kasi, ang usual ginagawa nila, katulad ng, ng plano na Onic Page dito, i-handle muna nila yung kabilang side. Ah, oo. Kasi nga, kailangan nilang palamangin yung wave management doon. Tama, okay. okay. Tapos tsaka sila pupunta sa Lord. Marami okay. nang gumagawa ngayon na pro nito, which is sa inyong plano ng Onic Page dito. Mm. Kami, I'm not sure ano bang nangyari, kakabuhay lang ba namin? Ah, oh, kakabuhay niya lang. Ayan o, oh. ito ang mali kasi like Like si Y, si Oheb, yung pwesto nila, okay naman dyan. Pero at least sana kahit isa lang. Dapat majority ng members ng Blacklist International dito. Yan o, 30 sec, pa 30 seconds. Ayun, pumunta naman pala sa top. Kaso nauna kasing mag, ano yung humawak, yung pumesto ah. yung Onyx Page setup. Dapat kami pa yung mas unang hawak dyan kasi nga kami yung lamang ng wave setup dahil basag na lahat ng tower hmm. ng Onyx. Hindi, meron dyan. May error dyan. Alam mo ba't di makapwesto? Wala ako. Patay yung rapay. Oh. yeah. kahit, kahit patay ako dyan, pwede nyo namang hawakan. Hmm. Vision, vision. Oh, kung baga visionan nyo na. Kasi pag bumission na kayo dyan, hindi naman basta-basta makaka-all-in yung ano, yung lineup ng Onyx kasi wala naman silang hard engage. Oo. Wala naman silang chew, wala naman silang something. Pati may SS ka naman. Tinan mo, kahit pinilit nilang mag-hard engage, wala rin kasi wala naman silang ano talaga CC. Dapat ta ito after nito, dapat tayo na yung mang rundown. Tapos hawakan na natin yung top. Pag na-clear, pag nahawakan natin yung top, tsaka natin i-rundown papunta sa Lord. Yung sabay-sabay na. Oo. Dito na, ma, dito na, na dito na mag-a-attack yung ube. Which is mali tayo. Tingnan mo lahat tayo papahawak ng Lord. Do oh. pwede rin sa atin kasi nga isa malaki naman yung pwede kasi eh. malaki eh. naman yung creeps. Pero wow. Ah. para sa akin, mas mabilis kasi kung at least medyo hawakan nyo na. Kumbaga, magkakaroon kasi ng ng opportunity yung ONEC na magkaroon pa sila ng ibang options. Kasi nga, ah. ang tagal pa ng pressure natin sa top kung sila yung makakahawak ng top. Hmm. Gets mo? Kasi naman tayo, meron tayong YSS. Pag clear natin yung top, may, may, maiisipin ng ONEC, ay, clear nila yung top, tapawakan na natin yung Lord. Eh, di SS lang yung YSS, mabivision na na. Ma-out sila. Tapos tsaka mm. natin hawakan yung, yung, ano, yung pwesto sa Lord. Hmm. Oh, sa mga available, <laughs> mga looking for analyst po ah, na ah. team, available pa po. Mm-hmm. Oh. And din mo. Mali tayo. Oh. Hindi natin kailangan umawak agad ng Lord kasi meron tayong YSS. And that's the power of ano kasi, global oh. Um. <clears throat> Tina Tingnan mo, makiklear ngayon ni ano, ni, ni Dilar yung, yung ano. Yung Dilarski. Hmm. Okay lang, nakuha Panis naman kay yung Dilar, Lord. may tama ka rin, may tama hmm. din pala ang ginagawa si Dilarsky. Kaya actually, nagagandaan nga ako sa mga nag-Esmeralda ngayon eh. Nung una, hitter oh, ako ng Esmeralda ni Edward. uh, <laughs> Pero ngayon, ano na, kumagana. nakita ko na ulit yung ano niya, yung, yung ganda niya yung pagdating sa... Wave management. Sa wave management. Mm. Kung, are, compared to other, ano kasi, other ex ngayon na, na, kunwari, po views. Mm. Hindi naman nakaka-clear yun, yung mga meta ngayon, po uh uh, glue, Hilda. Kaya nila sa early, pero pagdating ng mga late game kasi, hindi na nila kaya. Wow. Ninag- or masyado mabagal. Masyado mabagal. Pa, eh, yung Esmeralda kahit pa paano mabilis. And oh. at the same time, hindi mo kasi siya basta-basta din masosolo kill kung assassin jungler tama, ka. Tama, tama. Oh. Pwede so, yung Benedetta, kaso ang problema sa Benedetta, mabilis din siya, kaso kaya siyang isolo kill ng mga assassin jungler. Yes, yes, Kaya yes. siyang isolo kill ng, ng Rome plus, so plus ano, marksman, ganun. Okay, okay. Yung Esmeralda, hindi mo, masoso, hindi mo mapapatayan ng dalawa lang kayo or mag-isa ka. I see, Kaya I see. sobrang nagaganda ako sa Esmeralda X Binghen. Katulad noon. Um, mm. ang mangyayari dito ay si Edward ay... Tingnan mo, ganun lang din. Babalik lang din tayo dun sa ah, Edward nag-clear, nag-clear ulit sa top para umano. Eh, kung umpisa pa lang ginawa na natin yun, si Edward, hindi niya na kailangan. Mag-clear pa ulit ng ganyan. Kasi may mobility rin naman tayo ng Rapa, kaya mabilisan tayo makaka habot ng pwesto. Pero ang may multo talaga ako dito eh. <laughs> 'Di ba? Uso 'yun trending ngayon eh, 'di ba? Ah, multo. multo ah, Ang multo ko dito, what if hindi nilabas si Marky sa series na 'to? Ni alam nilabas. Si Marky talaga nagpalit lang sila ng mga row. Ay, wait lang. Hindi, ano to eh. Yung mo, M, MPL mismo yun. MPL yun, Vice Finals. MPL Finals yun. Oo. Ah, MPL Finals ba yun? Yung ah, yun pala, M3 pala. oh, oh. yun pala multo ko. Oo. Oh. Sorry, hindi pala M3 yun. Ah, uh, uh. Ba't naman? Hindi, ang lakas ni Marke nun eh. Sabay Ay, nila ba? multo mo? <laughs> Bakit multo mo? Dapat multo ni Marke. Multo nila <laughs> Marke. Kaya nga, multo, multo ko yun kasi ano yung nag-overthink ah, sila doon. Nag-overthink. Okay, okay, okay. Kasi 1-1 nun, di ba? 1-1, tas si Hate hmm. pinasok. Ah, biglang pinasok si Hate. Hmm. Demon siya ka ng ano natin. Actually, hindi mo kailangan pumischeck ni Edward doon eh. Oh. Mali ni Edward ikakapatay mo pa yun. Dapat hintayin na lang yung, yung ultimate ni Wise. Basta ah. magsama-sama lang tayo with the Rafaela. Kasi kita naman natin dito na hindi sila nag-use ng Lordo. Kung makikita natin, kailangan humawak ng Bush. Once na nagka-SSC wise, ang dal, sobrang dali ng ano hmm. niyan. Ah, naalala ko na to. Yung pagka-ulti ni YA, sobrang instant nung ulti din ni Haji kay ano? Mm. Kay Hate? O yeah. kay ano? Dila. Ano yun? Pinipindot na lang ni Haji yun? pagkapinto na rin, nagpindot Hindi, ka. mabilis da, ano niyan, ah, mag, mag, galaw-gaw mag-map yan. Ah, oh, ma- I see. Nakakahilaw mag-map. Kasi kaya, ano. grabe to eh, yung ano, pagka ulti pagka ulti mo, wise, grabe yung sobrang instant talaga ng ulti ni Haji. Nakakabaliw. Parang madaling beses mo to na review ko siya. Oo naman, syempre. <laughs> oh, eto yung multo ko. <laughs> yan yun. Hindi, pero syempre, na, inaral talaga na. Nananalo na kami sa sustain. Ano, bang, grabe oh. oh. Ay, tsaka bago siya nag-SS ata, kita eh. Ay, bago ako nag, bago nag-SCYSS, kita niya na eh. Kita nga, pero, ay, Oh, alam niyo. Uh, kita ba yun? Ay, oo, kita Ayun, nga. Lumabas si Marky Kante eh. Ayun no, oh, lumabas. Umulas. Nakita niya G. Oo nga. Ano. kaya naman pala? Kita rin pala ni Edward. Uy! Ayun no, nanalo na kami sa sustain. Sakit nga G. Prime Haji. <laughs> Parsa meta yan, Hino M3. Eh. Tanggalin na lahat yan. First pick yan eh. Diba lang <laughs> uh, ah, yeah, first pick Parsa to, no? First pick 3 games. Uy! Hindi tumama yung... Grabe. Gabi si Kyrie, oh. Ay, Ayun na, the power of sustain. Buy and sell, no? Sobrang bilis. At ayun, ah, yan ang strength ng... Yan ang game 1. Feeling ko kung sino nanalo sa game 1 dito, siya magja-champion. Feeling ko kung <laughs> nag ano nag 1-0 din Onic dito, talo kami dito. Sa momentum or... Mm, laging ano. may ganun eh. Madami pa ba tayong babawa Madami pa, ano? madami ano? Grabe, pa. napaka-emo pa ni Edward dito. <laughs> Sabi ko kasi yung kidit, kidit, let's kay dito eh. Dito, sa meme na to, yung kay Edward. yung, Hanggang ngayon tawang-tawa ako. Pinicturean yung ka, yung POV niya. Uh, <laughs> tapos, tapos may <laughs> ibang siya. Uh, yung ah. kita lang daw ni Ed yung ganun yung mapa. Sobrang nakakatawa benta. Altab natin. Para din sa parang folder tapos may yan, video 2. So, mabibilis naman na yung iba. Kasi at least ngayon na-establish na natin na important ay numbers. So, 11.38. And ito, ang um, pinaka... Ang nakasulat dito na notes ko ay it's all about the numbers now. So, very quick lang, concept ng numbers, napakasimple lang guys. Mas marami kayong resources, mas mananalo kayo. So, uh, in a 4v5 scenario, syempre, mas lalamang yung 5 over 4. Mm, yeah, yeah. At may concept din na parang uh, false numbers lang siya wherein kapag pinok mo na yung isang tao mm. low enough, parang hindi naman siya deads, pero uh, wala na rin siya magagawa. Or kung wala siyang ulti, na-force niya ulti, or walang purify, walang flicker, lamang na rin kayo sa numbers. Uh, so, yeah. upon studying yung mga play ng mga blacklist, parang yun yung laging first na iniisip ng blacklist na lal, ano, uh, magpo-force sila ng ulti, magpo-force sila ng flicker or mm. ng isang tao para makalamang. At ang lamang na lamang dito yung blacklist, tingnan nyo si uh, Hate nandun sa may top. Uh, Oo, ayan, yeah. pakito. At tingin ko sa design din ng draft, wala atang iba eh. Ito yung, ito yung kahinaan ng Yusong sa time na to. uh Which is, siya yung natatanging XP sa rotation na parang nandun dapat sa Lord Dance at wala dun sa side. Kasi syempre, Yusong siya eh. Oo, ah, ah, uh, yeah. So, yun. Pati eh kaya tayong mid, ano, no, mid, mid Nathan. Um, uh, Oo, ay, alam ko ay, mid-Nathan to. Mid? Oo, mid-Nathan to. Sure ako. Usong-uso yung kilabaloy before oh, mid-Nathan. Mid-Bea, ah, mid-Nathan. Mm-mm. Wait lang. Ito, ito yung importance ng ano eh, ng utility. Sana may makita tayo sa playoffs neto. Kasi imagine nyo kung tank, yan o, oh, Mag-uwi na si Haji dyan eh, oh. True. Kumbaga siya na yung sinasabi ni... O oh, panalo na. Oo. Ma, pagka na umuwi yung Parsa, mako easy lord na sana. Kaso dahil sa visit Ah. na utility, eh no, mm. no I'm back. nagpo, <laughs> Nag-regen lang. nabadyan Ah. lang. Ah. <laughs> Kumbaga ang ganda ng poke ng ano ng Yung Onyx. Mm. Commended na ang ganda ng ng poke nila doon and all. Di lang siguro nila na expect na sobrang lakas ng heel ng ano dito ng Rafaela kasi tingnan mo alam ko parang mag-engage sila. Siguro nasa utak kasi nila, oy minus one na. Oh, uh, low na low na pa. Tingnan mo si Dilar tatalon. Oh, sa sa inyo tumalon 'yun eh sa sa Yura tsaka sa ano Barats. Oo, uh, ah, yeah, which is mali ni Dilar to na tumalon siya dito kasi si Hatred na nagki-clear pa sa top. Uh, Bakit mag-engage si Dilar ng Si Dilar talaga nagpatalo. ah, Dilar, Dilar. talaga. Ayan, dinar. Uh, tsaka ba't, ka nag, ba't nag-iusong ka, Pearl? <laughs> Yan oh, ang kinuha kasi ni Wala Edward. siya mag-iusong ka. Yan ang multo mo. Kinuha ni Edward yung Uranus. Oo, oh, ay, kinuha ni Edward. tsaka, pang, pang parsa at Bea dati. Oh, uh, dati. Yeah, pang zone. Yes. Tinan mo, nag, na, na ano tuloy, napilitan tuloy mag-engage with yung Onic ng sila dali na 4B5. Uh, ah, <laughs> yun. Kumbaga nilagay nila, nilagay nila yung sarili nila sa sitwasyon na 4B5. Yes, yun, yun, yun, yun yung numbers mm-hmm. game. At syempre, Yura Farsa ulit. Harapan mm-hmm. ni Edward, tas ulitin lang yeah. yung Tapos tingnan mo, nag-engage sila dito samantalang si Kyrie nakapokus sa Lord. Wherein dapat pag ganito si Kyrie, i-cancel niya na rin yung Lord. Tumulong na siya doon. Ano? Iba din talaga input na ni B eh, no? Tapos ayun, natingin si Edward, ano, oh. Ano mm-hmm. Inuno agad si Kyrie. Binitawan niya yung ano, Kim pinuntahan niya. No? Mm-hmm. Normally, ang izone mo si Marky mm-hmm. or mm. ano. Yan si Edward, oh. Gaano ka nakakailang bilang YSS yan? Ano? Nakakailang yung ginagawa ni Edward. Edward. Ang hirap patayin niya. kasi hindi ka basta-basta makapag-switching sa ano, Uranus eh. Lalo yung ano kasi, ang kainaan pa ni YSS ngayon, yung dominance. Hanggang ngayon, ah. ano yan eh. Ah. Kumbaga, ang hirap mag-switch. Ah, kasi... Eh, lahat ng tank nagdo-dominance. Mm. Diba? Tinan mo. Yeah, Tsaka yeah. lang pumunta si Hatred. Dami na nangyari. Pinlikeran pa ni Bio. Grabe yung flicker mo dun ah. Hindi kasi nagdash na si Kyrie eh. Tinan, hey. Ang mali ni Kyrie kasi pinilit niya pa rin yung Lord. Like, uh, tinan mo nagdash na siya. Wala oh. na. Easy stand talaga hey. yun. Previous Naku, game pa naman. pa nakakuha ng Lord. Eh. <laughs> Pagdating ni Hate, ah, si Wala na. <laughs> Sino yung ko? Wala na. Sabi nung apat, Saan no hate <laughs> Pinag-clear kasi yung pakita. Sa... Tas eh, ang hirap din eh. Kasi alam ko yung pagpakita ka, isa sa mga problema is, gagamitin mo yung skill mo para either mag-clear or uh, magda- maglakad para oh, makadating yeah, uh, ka. Pang, Pagdating niya, isa lang stock niyo. Pang show. Hmm. Wala na. Wala na siya kakampi. Hmm. Pero para sa akin, mali ng ano to, mali ng kakampi ni, ni Pakito kasi uh, sa ah. mali niya na late siya pumunta doon. Uh, Kasi yun yung mis- misconception, no? Porkit majority sila, sila yung nandun. <laughs> oh, yun na yung... <laughs> Sisihin nila yung Thank ano. <laughs> Sisihin nila yung isa. Thank you, sinabi mo yan. Di ba sa RG? Sa RG, ganyan na ganyan. Oo. Parang ano ba to? ta- tama yung ginagawa mo kahit na nagsasolo ka, pero in the end, ikaw yung mali kasi wala ka dun sa mga... Uh, sila yung marami eh. <laughs> Hindi lang sa RG yan, nag, uh, ano, ah, apply minsan sa mga pro teams din, uh, may ano, ganyan. <laughs> Tapos napapag... Yung, yung apat, tahimik na lang doon kasi syempre, ang, ang hmm. pinapagalitan ng coach, yung mag-isa. <laughs> yung apat, tahimik na lang. hey. Ayun, okay. So, yeah, yan ang uh, isa sa mga another important concept sa Lord Dance which is yung numbers. Yung numbers. Yan. Okay. Isip ko na, kung isip kayo kung paano kayo lalamang. Yon. At paano yung, hindi mawawala yung lamang nyo. Wag nyo kung lamang na kayo, wag yung wag bitawan. yung bitawan. Mm. Yan. So, punta tayo sa game 3. Sa... Oh, binitawan kasi nila eh, no? Dealer kasi binitawan eh. Si Dealer eh, nang gigil Hindi eh. Hindi na lang inantay si Hatred eh. <laughs> Tinalalan yung, Tinalalan. yung Reynos at Barats. Yung Barats, mag-engage ka sa Barats Dilar. <laughs> eh, oh, yan. Ikaw talaga. Okay. Uh, dito tayo sa 13 minutes and 40 seconds. Ayan. So, ano nga ba nangyayari? Ang note ko dito ay targeting naman. So parang syempre, bago mag uh, mag-start yung mga alert, importante din na hindi nyo binubuhusan yung maling mm. target. Cristobal C. Eh, ano ba mangyari? 1340 yung Rapa ulit, Lodge. Oh. Yung Inag, kasi pa- prior to this, five games dire-diretso si Baloy na Uy! panalo ng Uy, Rapa. 4 months at ah, 3 months. So, din na ako nyo. Ayun, Patay si ganda. ganda nung Ganda nung set ni Valoy doon. Grabe si Barat. So, oh. ba't ang sakit ng Barat? <laughs> Grabe. Nung na, nakapatay ka pa doon. Para namatay si ano doon, si Kyrie. Tingin niya. Anong mali ni Kyrie doon? Mm. Ayaw nung ano. Di ba Nabawasan na? siya ni Baratrom. Lost hmm. naman. O mali si Kyrie doon. We'll see. Wow, in-burst yun. Sakto na, na-dodge ng... Yeah. Minalit niya yung ano, barats. Dinikitan niya, mm. no? Mm-hmm. Gabi, Esme, oh. Hanggang, hanggang ngayon, ganyan Esme, eh, pag tumaba. Mm. Na ano nga, parang isang, isang feeling... talon nga, ano niya, tingnan mo, sobrang low ni, Oo. ni Kyrie, isang talon lang ni, ano. Mali, mali na naman yung Onyx doon. Yan yung ano eh, yung hindi mo mapipi, yan yung problema din ngayon eh, yung, yung, yung temptation eh. <laughs> Bakit? Tinan mo ito, yung temptation. Ano to, ito yung mahirap pigilan kasi pag pro player ka, sa oh. mga pros yan. Di ba, yan na, ano, na, na, burst na nila si, ano, si Oheb. Oheb. Yan, tinan mo. Pak, minus one. So, mindset nila, Since kaya wala na, na yung damager ng Blacklist International, kaya na nilang araruhin yung yung ano, yung blacklist. Mm-hmm. Kasi kung ano ka dito, kung sobrang experienceadong tao ka na or, or super dami mo na experience na mm. pro player, ang pinakamagandang decision na nagawin nyo dito is back, back, pagka-kill nyo kay, ano, kay Oheb, mag-back na kayo. Tapos, yung, yung, yung si Dilar, yung Uranus, papun- pwedeng palalimin or mag-push na kayo kasi or papuntahin niyo na si ano si Dilar. Kumbaga mm. magba kayo ng konti or mag-take na lang kayo ng mga towers kasi 4v5 na eh. Mm. Pero tingnan mo yung nangyari. Eh no, naka minus 1 na. Ah, na nag ano na, natakasan pala ni Kyrie yung ulti. Natakasan niya na nga eh. Kumbaga uh. pwede niya nang isiyan. Siguro yung underestimate niya rin kasi ang nasa utak ni Kyrie. Wala na si Oheb nga so, naman. Wala na threat minus 1. Oo, minus 1 na eh. Sakit. Ayun nga, damit tumama sa kanya na ano. Ayun o. Pero may isa ako napansin dito eh. 'Di ba game 1, game 2, game 3 pinanood natin? Hmm. Ang pangit pala ng KDA ni Oheb. Dapat si Wise yung ano diyan, finals MVP, MVP no? Oo. Ba't nga ba? <laughs> Zero point. <laughs> Bakit nga ba? Oheb, Oheb. Ay, alam ko na. Ah, hindi to is credit, kahit naman naman, wala lang niyang katapat, Bea siya. Mm-hmm. Ano katapat niya? Lilia. <laughs> Game 2, ano katapat niya? Parsa. Ay, dito ata, dito pala eh, no? Ah, ah, katapat ah, niya, ayan. Parsa. Oh. oh. Inaano siya. uh, <laughs> parang dapat finals MVP dito, yung ano yung Wise. 6-2 to, nas nabuhay pa. Buhay ka ata mm. dito. Buhay ka ba dyan? Buhay ka ata. Patay sir. siya. E di pinakamahirap ma, ano, eh, ma-adapt ng ano ng mga pro player, yung ano mm. yung, yung patience. Okay. Kasi pag, pag, pag nakakuha na talaga ng kill, nakakuha na ng isa, nagtutuloy-tuloy na eh. Mm. Kumbaga, yung ganyan talaga, i-all in na nila. Sobrang ano lang, sobrang dalang mo makakita ng ano ng team na after makakuha ng isa, out. Out. Kayo, okay. Ganun wala, ba kayo? Wala. Mean. Ma- mahirap pa rin. Ah. Kahit kami ano, nadadala. na nadadala pa rin kami. Pero mm. kung kung mamamaster mo yung ganong klasing mindset na na kaya mong pigilang hindi pumatay, kahit ah. alam mong sobrang lamang kayo, sobrang ano nun, sobrang magbabago yung ano nyo, yung, yung playstyle nyo, tsaka mm. tataas yung win, win yung win yung win rate nyo. Kasi imagine mo kung dito after nito, napigilan nilang out na, ang dami nilang pwedeng makuha. Like mababasag yung tap, oh. pwede nilang ma, ma, ma-pressure din yung ano yung yung meat tsaka yung but kasi meron silang parsan or yeah. Pero ang hirap ang hirap niya na habang gawin in game. Or kahit sana ano, alam mo yung ah, mat- sinalubong pala niya yung ano, second mo, Vice. Ayun nga. Tas, kasi ko, dyan din, dadalhin papasok yung patients na kung, kung inisiyan, inis, inisiyan ni Kyrie na, uy, ano na, nakapatay tayo ng isa, wait natin si Dilar, or, mm. at least tawagin natin si Dilar, try lang natin i-stall to. And all. Kasi lalim na ni Wise eh, regardless kung ano, kung... Parang hindi ka na makakabak. O, oh, hindi na makakabak si Wise dito kasi Michu tsaka Loli eh. Uh-huh. Kung baga, ma, mas, maiistan at mananakap to ng ano, ng dalawa, tapos hintayin na lang si Dilar. Ay no. Which sa inyong mali ni Kyrie. Inhit pa kasi yan eh. <laughs> Sa bagay. Ito kasi yung Kyrie din na ano pa na hindi pa ganun yung experience. oh, bag, bag, Super. second season. Ay, third season? Feeling ko this playoffs, ganyan din yung Esme. eh. May mga time na ah. magaganyan Actually. yung Esme. Kyrie ni Esme yung mga assassin oh. junglers ngayon eh. Grabe, dinadive. Naku, lagot kayo kay Edward. Entry 3 Edward pala yung Esme ngayon. Oo nga, no? Oh, grabe na. split push pala si Dilarski doon sa top. Hmm. so, si Kyrie pala dapat ang nag-ano? Nag-call. Oh, okay. So, kung Haji. Prime Haji yun eh, no? Ano ba naman Haji? Sa bagay, mid-bay. Mid, mid-bay. Uy, baloy. Sarap panoorin pag panalo, no? <laughs> Wala ba yung talo kami? <laughs> Siyempre, pinili natin dito yung mga ano, pa na. Okay, so, yan. Um, Dapat yung M4, para nakita ko yung ano, si... Yung marami ya- error. Na. Yawi. Hindi, hindi naman kasi tayo umabot sa Lord Dance dun eh. Sabagay, lagi so, ter- puro third eh, no? Mm. Third pa lang talo na tayo. Mm. Yan, okay. Flame shot. <laughs> parang ang weird, eh, no? <laughs> parang weird makita ng flame shot ngayon. ngayon. Okay, so punta tayo sa ating uh, video number 4. Debbie, which... Diyan si naalala ko yan. Ah, parang sa early, no? Para ano, sa katapat. Ka- kada... Cooldown. Kada cooldown ng flame shot, gamit lang daw ng ah, gamit, ah, tapos lumalamang lane. Mm-hmm. This video is brought to us by TT Racing. You know, I like stats. I like min-maxing. I like efficiency. And if you've been a fan of my analysis, you know that I love it when players make the most out of their in-game resources like how Dreadnought armor or leg plates is a nice item in Mobile Legends in the early game specifically. And if you're looking for the best bang for your buck, the most efficient usage of your money when getting a gaming chair, there's no question. TT Racing is for you. I've tried it for two months now, and I can say that in this price range, it's the best gaming chair when it comes to comfortability and its build quality. On the plus side, you have tons of cool designs that gamers will love, like Marvel, Star Wars, and anime such as Jujutsu Kaisen. There's a selection of different choices for upholstery with top quality neck and lumbar pillows, 4D adjustable armrests that will be perfect for your personalized setup, a full 155 degree recline feature for when the gaming sessions become longer and longer, and locking castors for stable 360 movement, again, designed for your comfort. So if you want the best bang for your buck, TT Racing gaming chairs and ergo chairs are the best for you. And since you've spent time listening to me, uh, we'd give you a little bit of a sweet deal. Use my code WOLF2000 for 2,000 pesos discount on every purchase through the online store. Visit their website now. Thank you so much. Easy Lord. Oo. Hello. Nagkakapi ka ba? Yan. So ito, isa eto, sa mga sobrang haba ng game ito. Ito ang pinaka-favorite ko na laro namin sa lahat ng kung may sabi, kung may ah. tatanong ah, sa akin na favorite. nung naglalaro ako ng pro, pro, ito yung pinaka-favorite ko. Favorite win? Kasi, win. Kasi imagine mo PHI ano kasi yung mga surname kasi ah, pero kung iaano mo PHI Dom, tsaka si Ol. Oo. Uh, parang kumpara mas sa kalaban na ah. lahat sila R7, Bean, ah, CW, Albert, tas Sans. And then, nung panahon kasi na yan, yan yung mga all-stars talaga. All-star. Tsaka di ba, di ba, ito yung time din sinabi, si Doggy ba yun? Yung sabi 0% chance. 10%. 10%, 10% chance. Uh, uh, yun. So, uh, na, put, put, pero may ano yun eh, may kwento yung 10% na yun. Anong kwento nun? Kasi ano, nakascrime namin sila. Tapos nagjo-Johnson Jungle ako. Pero yun, hindi nang titrip yun ah. Ah, talaga Focus ba? Talaga yun. ba? Talaga. John Triangle Teka, talaga. Si, sino coach mo? Wala kayong coach ata nun ah. Wala. Hindi, meron <laughs> okay. meron yun. Meron may coach pa kayo nun? Meron? May drafter kayo nun? Mm, meron, <laughs> sige, meron. Sige, sige. Bali, ayun. Focus ko, yun. Naiwanan kayo sa kusina eh. Parang Legit Johnson Jungle. <laughs> Okay, okay, Tapos, okay. ano, kaya sinabing 10% siguro kasi, kasi nakita, uh, nakita kami sa scrim tapos nag-Johnson. Mm, and uh, try ah. lang kami noon ng uh, that ah. time. uh, ano to, yung parang tipong fourth game na 3-0 kayo, tapos parang huh, ah, trip na nga tayo. Eh, mag-experiment. Parang, parang ganun yata. tayo. Kasi, <laughs> kasi for sure, uh, kami magta-try ng first two games. Eh. Oh, Usually, oh, mga sure. third, fourth uh, game, ganun. So, ganun, ganun din pala kami sa Scrim. Pag first first two namin or first try, dun yung focus talaga. Uh, Tapos pagka last set, last game na, Experiment time. Oh, experiment time. Uh, punta tayo sa 18 minutes and 45. By the way, ito is uh, sobrang haba nito ang game na to. Pati na rin yung mga post, sobrang haba. Napakalala. So, Lord Dan, so medyo nag-evolve na rin ito. May ah, mga may nadagdag na na mga bagay. And noong mga moment na to, I think utility jungler pa rin. Uh, and unfortunately, ah, uh, yeah. ito na ano yung pinamaninis eh. Season, ano to, ng MPL? Season 9. Pa season 10. Yeah, paten. Oh, ganun, oh, paten. Dito na uso yung postrat, yung PH postrat. Oh, <laughs> post- oh. yun yung iba nagpapapost nun or sila sila din din, di ba? Yung, yun yung both teams. ano teams. no? Yun yung kwento ng Indo Indo Indo. Oh. Kasi nung nanalo kami, ina ina-argue pa nila na puro daw kami pa-post, ganun. Uh, <laughs> ewan ko dun sa nag, nag ano nun. So, uh, Grabe yung popolo. Oh. Ah, okay. So, isang... Yan, okay. So, yan, ito na yan. Yan na yung mismong isa sa mga poke. Yeah. Can you, can you back pala dun sa... Para, kung paano nangyari. So, ang, ang note ko dito is, ang goal ng Lord Dance ay numbers, yung kanina natin napag-usapan, at isa pa is to break the formation of the team. Kasi isa, isang bagay din naman yung uh-huh. formation. Kumbaga, may mga composition na sobrang lakas talaga nila pag nag 5v5, mm. pangharapan, uh, ganyan. Yeah, yeah. Meron mga pang dive like yung mga uh, Yuzhong, yung kina V, uh, mahilig sila, ang sustain or yung mm-hmm. quote-unquote ngayon na box, uh, which is ang goal mo is makabuo ka ng tamang formation. Pero pag tama mo ginawa yung Lord Dance, bago pa magkaroon ng salubong sa sa Lord, eh lalamang ka na kasi. Lamang na kayo sa side. Yeah. Dahil sa side, dahil sa formation. So, kaya mm. play natin tong uh, Lord Dance na to. Na mukha siyang one-sided talaga. Pero again, guys, ma- malupit tong laban na din to eh. Tsaka yung ginagawa din ni ano, Imam, grabe sobrang on point ng ano niya dito. Ay, mga po. Ulti. Ayun, di makapwesto si Sanso. oh. Grabe si Dom dyan ah. Oo. 1v5 sa lima. Kaya nga eh. Tapos na ano niya. Hindi oh. siya Nasa nakapiuri nun, steam oh. no? niya. Oh. Ah, nasi- nashildan mo? Kaya hindi na ano ng ano. Ayan. So, eto, there was really no chance for Indonesia. Pero ano, ano ba mangyari? Dapat no, ba't nga ba sila makapag-defend dito? <laughs> Hindi ko maalala. Parang endable na dapat to ah. Anong time ba, coach, yung ano yun natin? Mamaya, eh, ito, ito, ito yung one-sided eh. Tapos may 27 minutes pa. Ay, Kasi hindi ko maalala ba't... 27 to? Hmm, hindi ko maalala ba't paano kayo na-depensan dito eh. Yan, that's why. Tingnan natin. Lakas pa naman mag-push ng ano, ng Xavier. Mali si ano dito, si R7, bakit nasa harap? Eh, instant agad oh. Patay ang Akay. Uy, boy. Kulat mo na Akay. Eh. Ah, si Gonzales. Paano siya na ano? Ayun na, ah na ba't pa siya na, na Nalow siya ng ano, ng lili yata na sa bugan. Eve, no? I know. Ay, may lilia pala. <laughs> Nalilia siya. Ah, yun natapakan. Na-underestimate niya yung lilia na sa bugan siya dahil parap siya. So error lang din. Grabe naman si Imo. Parang makita niya si ano. si, si Gojo, no? Ayan yung ano <laughs> eh. Ira ng ano yan eh. Ira ng savior, savior. talaga yan eh. Uh, ayun, nadepensahan. Ayun pala. So may may konting error pala. So, de- so punta tayo sa 27 kasi so tumagal tong laban na to eh. In fairness naman, Indonesian, lapit niya pa oh, rin. Oh, grabe. Grabe, pinatay ni ano, R7C. Si Angela Masha, no? Post na naman. <laughs> Nag, ah, 27, <clears throat> Grabe yung screen recording, umabot ng isang oras. Oo, <laughs> game 1. Grabe nga. Okay, ayan. So, so sa ito, ito yung, uh, ang note ko dito ay The Lord Dance Standard. Kasi lahat mm-hmm. ng, I, I think ito yata isa sa mga pinaka-perfect na aralin kasi ah, nakuha natin lahat ng tamang recipe. So, for example, sa top, nandun yung Gold uh, ah, XP Lane. Uh-uh. Tapos uh, ang Indonesia, siguro kasi ang hero nila Masha tsaka Angela. Mm. So uh, ang weird naman na yung Masha nandun sa may top to defend. So uh, na no yeah. choice sila na Angela yung gamit. And then usually na set na rin na may maghahawak talaga ng bush sa mid which is in mm. this case uh, Venus and si si Owl. Um I think nag-evolve na to to the meta na mid laner na ata to, yung hawak, yung pwesto ni Gonzales. Pero there was a time na MM to kasi ganun din ginagawa ni ah, ah yeah. CW. Parang, parang yun na yung nangyayari ng, ngayon eh, no? Oh, MM yung nasa gitna. Tapos eto si... Dati kasi ang mga mid laner talaga ang lakas talaga mag-burst. Kaya nagiging carry talaga. Mm. So, uh, nakatago din yung mid lane. And then, ang naghahawak, ang sabi nga, asawa ng Lord, ay si Del Rosario. Ah, yeah. 3-1 and 6 ponies. Okay, so play natin. Ayan. so lahat yung, ng recipe maganda. Feeling ko yung part na to, ano, nakadepende din. Kasi mm. feeling ko kaya si Haji ang nakonverso dito. Bagal mag-clear. Hindi, dahil sa bagal siya mag-clear. Because of the threat of ano, Masha. Masha. Kasi alam ko sa buong game na to, lagi siyang nararandaw ng Masha Angela. Kahit nakas pa rin siya, kayang-kaya siyang i-burst ng ano ng Masha. Yes. Kaya hindi siya ang nag-clear si Gonzales. Kasi kahit pa paano, medyo kaya ni, uh, maan ni Aul yan eh. Mm-hmm. Yung Masha. Kaya hindi siya lumalabas. Kasi alam ko na matay, napatay din siya kanina ng Masha. Eh. Ah. Bago tayo pumunta dito, na solo kill siya. Kaya siguro parang lesson learned. Ina- mm. In-adjust na siya na yung magtatago. Kaya tinan mo, sobrang, sobrang playsip niya. Oh. Kasi kailangan niya lang talagang iwasan, bukod ah. lang iwasan yung Masha. Ay, um, yun, Lord, very quick pala. Pa. Uh, ah, Wise, how important is it to get yung agro ng Lord. Isa pala yung sa recipe ng Lord mm, Dance, yeah. guys, na hindi ko pa rin na-mention kanina or yun nga, kasi yung makakuha ng pool. Ha, kahit naman ngayon, eh, importante kasi sino yung ah, may yeah. quote-unquote hawak ng Lord or yung agro nga. So, how, gano ba ka-importante? Sa so, ngayon, parang hindi ako sure. Before, sobrang importante rin kasi yun may hawak ng Lord kasi napupul mo siya sa gilid, mm. sa side nyo. Okay. Ngayon kasi hindi na. Hindi nga. So, para sa akin, mas importante kung sino yung mas may hawak ng mga bush Bapa. kaysa kung sino yung mas ah. may hawak ng Lord. Sa, met, sa meta ngayon. Sa meta ngayon. Kasi yung may hawak ng Lord ngayon, sobrang sakit yun, hindi yung masusustain. uh, <laughs> ah, uh, ah, uh actually. Kaya, kaya madalas kung sino yung mga naging start ng lore, sila yung most of the time, Nadi sila yung mas nauubos. Mm. <clears throat> Kasi okay. nga napakasakit ng Lord, hindi nila nasusustain. Mm. Pero dati, kaya umabot ng ganyan, no? Pag, mm. Sobrang importante dati kasi imagine mo nandito yung Lord, nasa ano nyo, Oo, yeah. Kung Kumbaga, pwede kang hawak dito ng damo. <laughs> Pwede, pwede kang magdamo dito, magdamo Tapos yung dito. kalaban lalalim para Oo, lalalim na sobra. Eh ngayon, hindi mo na kasi pwedeng gawin oh. yan. Mm. Ayan. Uh. <clears throat> May... Tapos importante na ma-clear talaga yung mid. Ang mali lang, wala nag-clear ng bot. Dapat si Haji learn niya na to. Pero na, napansin ko, nalala ko din ano kayo lang. eh. Pag, pag, pag, Lord, pag nasa lane ng Lord, hindi kayo masyadong nag-clear. Sa bagay. Mm. Pwede naman, pero... Baka kasi marandom siya. <clears throat> Pwede ko siyang samahan sa bahay. <laughs> o nga naman. <laughs> Pwede nga naman siya magtawag ng kakampi. Oo. Oh, <laughs> 5v5 nga naman to. Ayan na. Ayun na. Nakasabi ah, Wait lang pala. lang. Wait mo lang daw. Tamo dati natatangke pa yung Lord. Ayun, no? Oh. natin mo. Grabe yung masyo. Tamo yung, oh, yung masyo, nakakatakot. Pag, Talagang pag lumabas ka ng isa, oh. ayun na. Oh my Again! goodness. Adi, May igutan yan. May igutan yan. ah, nice. Grabe yung masya. Panalo na. R7 no? Prime din talaga. At so ito, ang nangyari din natin natulak si... May, may mapupush dito eh. May matutulak out of the... Mm. Ano? Anong tawag dyan? Heavy... Anong tawag dyan? SSC Hurricane Akai, Dance. Ayan. Mm-mm. Ah, nakalipad si Owl. Ayun. Grabe. Tingin niyo kung ano nangyari ulit. Nakita nila yung nakapwesto na si Masha. Eh, Bagal takpa. ni Alberto. Oh. Tsaka ni Sans. Kung na-back agad nila yan. Nakita na nilang nakaano na eh, yun. Oh. Ay, sorry. Bagal nilang bumack up. Parang nagdalawang isip sila. Nakita na nila yung winning condition. Ay, sorry. Okay na. Ayan o, oh, nakita na nilang nakapwesto na si ano, si R7. Nagki-clear pa si Vin, ah si Vin, si, si CW. CW. Uh, ah. Tapos nakita na nila yung si Imam. Kumbaga parang ang call na nila dito is, rundown na yung ano, yung savior. Kasi yun talaga, yun talaga pinakailangan nilang patayin eh. Uh, Dapat si ano, si, si pag ganyang pwesto na, abante na. Pag mamadali ka na. <laughs> Magmamadali ka na. Dapat si Albert, nagmamadali na rin yan. Uh, Especially nung part na nakapunta na dito sa Red Buff, dapat nandito na sila banda. Even si Sans, dapat parang nagpupukpuk na dito yan. Hmm. Hindi naman kayo makakahalata nun pag ano. Kunwari, uy, ba't ang lalim nito? Siguro may... Parang ano na piling ko kahit mahalata namin, ang ano, sobrang, kasi hinawakan uh, namin tong ano na to eh, tong side na to. Kumbaga uh, sa, ah. ano namin, sa perspective namin, sure kaming wala dito yung Masha. Uh, Kaya sobrang caught off guard to, kahit umabante sila, hindi na yung malalaman na nandiyan yung Masha. Yan o. Tira mo, si Alberto, tumambay pa sa mid, ang bagal. Si Sas, ang bagal din. Sobrang close fight pala niyan. Kung mm-hmm. umabante na sila dito, oh, ang ganda sana ng plano nila. Ganda sana ng ginawa ni R7. Hey. Smart. Tsaka lang sila pupunta. Kulang lang sa kampe. Ang bilis. Alipan. Ayun ah, nga pala. Pwede iba pala. yung ano dito, 1-1 Iba pa yung 1-1, kaya pala tataka din Hindi niya nastakan. Nakastuck siya dun sa, Sa Masha. Masha. Mm. Pero pwedeng lumipad sa iba. Oo, dati iba kasi ngayon. Ngayon kasi guys, dapat kung sino yung nastakan, siya lang yung pwedeng liparan. Ah, ganun ba yun? Oo, oh, dati kung <laughs> kaya... Ngayon, ngayon. Oh, ngayon. Pero dati kasi, pwede mo Pwede pindutin. kung Basta sino may kahit- na-trigger ka na. Ah. Ano, Pag nakatatlo ka na, ay, oh, basta na, na full stack mo na, kahit sino na yung liparan mo. Ah, ngayon ko lang nalaman na ganun pala yung 1-1. Mm. month. <laughs> Pati Anini oh, nung ano, nung kung kung sinabayan nila si R7 doon, kita kita pa sana nagagaling sa top si Edward. Oo, oh, Si ano yan, si Dom yan. Ah, si Dom pala, sorry. Uh. Sayang. Tagal sana nung ano, Esmeraldo. Oh. Yun lang. Sayang ko oh, kung ano. 4 B5 ko mag Ito, itong na. SEA Games na to, sayang to eh. Wow. Kasi ito yung SEA Games na bawal ang Bata. 18 years uh, old ata, pababa. Oo, uh, tama. Pero kung ngayon ba pwede na? Alam ko, pwede. Depende Kasi sa organizer. Si Carl, ang bata pa nun, nag-SEA hmm. Games na siya eh. So, ito kasi sa Malay... Ay, Vietnam. Sa Vietnam. Vietnam. Ah, Oo. depende sa ano. Depende sa Mm. host country. Mm. Pero ngayon, ah, I think pwede na, pwede naman. Magta-turn. Hey, ayan ang ano, turn. You know. Imam. May isa, may ano, yung next na example natin ay maganda kasi about sa turn. So ayan, mananalo na kayo na after nito kung panalo na kayo sa clash. Wala na rin si Albert eh. So pwede Grabing pwede. laban niya, no? Sakit na sa. <laughs> Tagal lang. Nakuha ko na sa ano. si Lord. Nirisk, nirisk na nila dahil doon doon doon sila natalo. Hmm. Parang feeling ko depable nila yan eh. Possible. Oh, Kasi meron naman silang Lilia. Hmm. Grabe. Tsaka ang ganda rin ng lane nila eh. Ganda ng lane nila. Yun. Ayun. Ah, well, kasi di, di rin natin masabi, 27 minutes is may mga po, isang oras kang na, nakababad oh. So parang... Oo, yung pause na. <laughs> yung patig mo niyan. Grabe naman yung post niyan. Oo, oh, hindi pa. Oo, oh. oh, yung caster, oh. Ay. Ay. Diba? <laughs> Grabe yan. Ito, it legit na, ano kami yan, yun yung, it, day, yung may tawag namin day 2 ng day 1. <laughs> yung, mm. yung tawag namin yung sa tournament na yun. Sobrang tagal yun eh. Sige, tingnan natin yung next na video na nandiyan. Eh, ganun pala yung build ng Masha dati, HP? Oo. Oh, oh, pag, pwede i-jungle yan eh dati. Yung, eh, yung basic attack niya or yung SS niya nakabase sa HP? Ano nga ba? Yan, Parang yan, ganun. Eh. Alam ko yung basic ah, attack niya nakabase sa uh, HP. Yung damage niya. Yung kasi full damage na eh, no? Mm-mm. Kaya puro Sky Guardian yung ano. Alin dito, ko? Yan, video 5. Sige, yan. Ito na. Ang nakalagay sa notes ko dito ay The Turn, 21 minutes. So, hindi ko, al- um, di ko alam kung tama naalala ko dito, pero bakit ka may conceal? Ito, <laughs> nakakonceal ka ba all this time nitong time na to? Ay, hindi. hindi. Ano binili yan? yan ah, binili. Uh, binili. binili. So, ito. So, typical Lord Dance. Ngayon, at, at this point, since game number 3 na to, nakapag-adapt naman na yung Indonesia. Game 2 uh, ah, sila actually panalo. So, game 3, medyo uh, tama na yung, alam na nila yung gagawin nila. So, this time daw, nakita ko na uh, sila yung lamang, lugi kayo, wala uh, na kayong tore. So, sa mga ganito moments, um, mag-isip ka na, ano ba yung gagawin kapag tayo lugi sa lane management? Which is uh, usually talaga sobrang hirap ng sitwasyon na ngayon. Mamamain ka na. Yan yung term ko eh. Mm. Gumawa na kayo ng paraan kasi mamamain na kayo niyan eh. Yun. Oo. So, ang ginawa nyo dito ay nag-conceal. Although hindi nyo magagamit fully, pero mare-reset yung Lord dahil doon. Oo, uh, ah, ah, yeah. makaka-gain kayo ng position. Oo, uh, yeah. Nakakaroon ng position. Yan. At ang uh, ah, pupas natin dito sa grid, ito na yung masab, ito na yung turn or di ko alam kung ano yung mm. ginagamit yung term. Sa ibang teams na rin ko, hiruhan na natin. mm Ayan. Um, sa Indo, iba rin yung term nila. Pero basically, sa pro, sa League of Legends, pag narinig kayo ng casting, turn yung gagamitin ah, ah nilang yeah. board. So, yeah, we can play this now. Grabe, usang ko si sprint before. Mm. Yan yata yung nabap yung sprint eh. Oo. Uh, bali sprint? <laughs> Grabe Pati yung Rafael na, na nakas Wala yatang um. slow yan. <clears throat> Ah, oh, immune sa slow. So, lagi naman tanong dyan, ano yung trigger? Ang ganda na gagawin ni ah, Jun dito eh. May ipit si Wise dito. Eh. Pero, para sa akin, hindi yata magandang Patunga ipitin ng... Kawa is... Ay, ayun. Dalawa yung naipit nyo. Uy. Talo kayo. Pero, ginawa nyo, hero. oh, after. hero. Ba't ako na... Ano Lugi kasi talaga dati yung ano, yung Bea sa Esmeralda. Oh, Pag yung Esmeralda, na. naka ano na, bleed armor. Kasi ba uso oh, yung Bea dati na naka-ratrat? Oo nga, oo nga. Tapos pa niya G, oh, nice poke from a G. Ang mali lang niya, Wisito, bakit yung umabante wise? Parang may, unnecessary may, sige, naman. may ano ako dyan, defensive ka. ako dyan. may ulti daw kasi siya. De, may defensive mechanism Parang ako dyan. Parang hindi naman kailangan lumapit para mag-retry. Di, tatalon nga yung Cupra. Ah. Tapos, pap, lal, ano ako, Parang Isan mo yung damage dealer. Di, tatalon yung Cupra dyan. Uh-uh. Tapos, tutulak ko siya papunta sa base natin. Tapos, kakarni ni, ano, ni Kari. Parang hindi naman kailangan. <laughs> tama, tama. Ay, hindi pala. Layo Nag-ulti pa. na pala, Kari. Oo. Oh, pangit nga yan. Wala nang, ano, wala nang esa si Kari, oh. Tagal pa naman yan. Tapos nag-clear pa si S.A. Soto sa top which is goods. Yan. Dapat pag player kayo, magaling kayong dumopensa ng mali niyo. <laughs> Yun ang pro tip number one. <laughs> di, di ba, nangyayari naman hanggang ngayon, di ba, coach? Oo oh, naman, syempre. Oh, di ba? Ang mga pro player, mahirap tumanggap ng pagkakamali. <laughs> yan yan. Tama o mali? Tama. Tama. Tama. di ba nag-indo ka na, coach? Oo. Uh. Nangyayari din ba sa Indo yun? Syempre, mas uh, ma... Yun, Ay, mas ano, malala doon. Ay, times 3. Ngayon, Ay, oo. Kasi yung parang ano sila, medyo palabad nga yung Palabad ano Sa- doon eh. Yung mga... eh, ng mga hindi alam ng ah. mga tao, mga Mm. supporter, pagka nag-point ng mali yan, hindi agad tanggap. Laging depensa niyan. Eh, Kung- hindi, eto, ano eto yung yun sasabihin. eh. <laughs> Kung tumama kasi yun, patay yun. Ganun. <laughs> Lagi ganun. Kung na, kung na-burst ko yan, Panalo tayo. Uh, uh, Kaso, <laughs> hindi. <laughs> Lagi yun, number one na yun. Yung number one na reason. Sino kung tumama na? yun. <laughs> hindi pa naman sila, hindi pa naman nila sobrang Lord. Lumapit ka. Oh, nag-dash in ka. Pati o, oh, si Gonzales, okay lang nasama. Okay lang yung kahit masitang ka ng kupre. Ginawa mo yun actually, bago yan, ang nangyari na sitan siya ng kupra, inultihan lang niya, tapos panalo kayo dun sa laban. Oo, oh, mas, mas pabor nga tayo kay kung S ng kupre. Legit, sobrang pabor sa atin. Oh. Kung pa player pa ako, Tinan didepensahan ko yun, <laughs> guys. Pati naman ginawa mo. Okay na yung nag-dash in ka. Tinan mo naman, oh. Na ano ka tuloy. Ganito, o oh, kunyari, kunyari sinasabihan ako, sige. O, oh, di, nag-SS ka pa. Hindi mo naman kailangan mag-SS. Di, ano nga kasi yan? Kaya mo, tiyan eh. <laughs> May plano ko dyan eh. May plano ko dyan, coach. Mayawa eh. Oo nga, pang 80-80 yung galaw. Pang in. Tapos di pa ka na retry, ano ba yan? Retry mo itong pangit pa. oh. Ah, ba't ko ginawa kahit, yun? Kahit Indonesian, naglabo-labo na rin sila eh. Hindi, yun yung, yun yung plano mo nun. Para Alin? magulo yung Indo. Ah, oo, Maglabo-labo. parang <laughs> Maglabo-labo na, oh. Kasi sabi nga ni Okada, kanya-kanya na to. <laughs> Kumbaga, inasar mo lang. Oo, oh, pero yung ano nga, pang 80-80 yung Kaya eh, na mo, Ang, ganda- ka. ang ganda ng ginawa ni ano dito ni Dom. Oh, kung ano-ano pinagpipindot, oh, oh. Walang follow-up yung ano. 80-80 Pero dahil hindi nga, hindi nga naman na-hit yung ano, yung hindi nakahit yung Bea. Oo, hindi makakahit talaga. Mahihirapan talaga humit yung Bea doon. Grabe si ano, Dominic. Dominic. Kap sa dalawang amateur namin, di kinabahan. O, hindi Meta talaga ano. ng ano. ano to, ng Esmeralda to, tong ano na to, tong time na to. Mm. Agawan, ano. Especially uh, ah. against Bea. Akay Baksha. Solid, solid tong dala. Panalo kami dito. Panalo. Dahil doon. Parang endable. Galing kasi nung Akay. Inasar mo lang, no? <laughs> Inasar? Ina, yun yung inasar per <laughs> inasar per Pero grabe Ayun na, na, lumalim din siya, ano, eh. bumuka din siya, ano. Grabe naman yung highlight mo dito, coach. Parang puro naman ako Rafaela. Oo, oh, <laughs> oh, Rafaela. Sa lahat oh, ng ginamit, no? Rafaela. Oo nga, no. Isang lolits. So, ibig sabihin, ayun yung common denominator ng mga magagandang oh. Dance tsaka oh, Rafaela. Ano, Sustain. Ano mo di ko naisip yun, ha? Ah. Okay. So, uh, transport, transport... Ay, may, may magandang ginawa dito si, ano, pakita natin yung highlights ni Owl. Ah, sige, yan yung nagustuhan ko sa, ano, ni Owl eh. Alin? Di ko alam kung yan yun eh. Anong game? Anong, ano ba? Anong ginawa niya doon? Magsasabayan, papasukin niya si, ano, si CW, tas, ano, mag-win ano siya. Ano yung SS na yun, Wais? Tamo, tamo. Tamo gagawin ni Owl. Ah, nuclear, ina-nuclear ni ano. Tamo, gagawin ni Owl. Ay, hindi yata yan yun. Sakit, sinalo pa nga yung nuclear eh. Yan ba yun? Cut Wala mo na lang, wave. coach. <laughs> ah, hindi yan yun. Hindi yan yan? Wala nang wave. Anong, ano bang na, anong, ano Tuloy-tuloy pa? Meron pa? Hindi, wala na. Wala na yun. Totoo. Hindi, na, may naalala ko eh. in- Hinarapan ni Aul eh. Hindi natin. Check nga natin. Carry siya nun. Ah, baka hmm. next week pa. Kasi ano, hindi natin kailangan umuwi eh. Kasi nga, meron tayo, Rafaela. Yeah. Oh, ay, no, tama yung utility ah, ah talaga, ah, no? Mo, hindi kailangan umuwi, oh. Full HP oh, na kami. Panis potion. Ayun, oh. Ayun nga yun, oh. Hey. Ang galing, oh. Inarapan yung, ano? Bea. Calculated. Nakabait, no? Oo. Ginagawa pa niya yung ano, parang... Yan yung hinahanap kong owl sa, ano, nung MSC, eh. <laughs> Hindi lumabas. Hindi ako napabilib ng owl MSC. Eh. Ayun, mm. dyan. So, solid. Baka nung nag ano, doon pa siya kinabahan nung ano na. Oh, nung, nung, nung may Bata, achievement de, na. <laughs> kasi ayan, wala pang crowd. Ah, yung sa MSC kasi ano, crowd. grabe yung crowd. bagay. Pero yun. grabe yung yung team fight, parang limang minuto yata tayo nasa mid. oh, dahil sa Rapa, hindi <laughs> umuwi. Rapa. Wala umuwi. Nakakamiss. Um, Feeling ko sa M, sa ano, playoffs may mag-utility. Mm. O yung maganda si Rapela against Kimi. Meron pa ba tayo dyan, coach? Wala Meron. ba yung ngayon para makita ko kung ano? Ito, la, uh, last one muna dito. Uh, actually, di pala. Ito, M4 World Championship. Ay, M4? Ay, meron ba dyan? Asan, ah, coach? Ay, wala. Uh, MSC, Sayang. Tsaka ah, sige. MPLP. Nakalagay dito yung ano eh. Uh, ah, dito kayo nag-turn. Kaya Ito, niyo ba, si ano? On. I-search yung ano, M4... M for... Ay, hindi nasa history. History. Yan, sige, baba mo, boss. Baba mo dyan. Meron yan eh. Sige pa. Ito, Ito M4? M4... Game. Game. M4... Game 1? game 1, game 1? Knockout stage. Oh, tama, tama. Game 1. Panalo ba yun sa game 1? Ito? Uh, versus ay, Hindi. Wala, wala kami versus pinanalo Echo. sa Echo eh. knockout. Yan, yan, yan. yan. Yan ba? Panalo ba dyan? <laughs> Wala kami. Ba't mo nakalagay? Dito, Hindi, para, ano, para upper bracket, panalo kayo. Ay, oo. Oh, upper, yeah, bracket. Yeah. upper bracket yan. Talo tayo sa game 1. Alam ko eh. talo tayo sa game 1 nun. 14 minutes and 50 seconds na ano na timing tingnan natin. Bakit game 1 na kalagay dito? Tayo. 16 Kosh, hindi na kami makapag-Lord Dance dito. <laughs> Hindi, bakit ganun? Sa anong game ba panalo? <laughs> Game 2? Game 2. Ayun yung nag-link si Carl ng game 2. Hindi, game 4 na yun eh. Game 2 Sige, tingnan, tingnan natin 14 minutes 50. Baka, baka tama eh. Baka nanalo kayo bigla eh. <laughs> Hindi na. Knowing Echo, sure win na to. Oo, I know. Oh, sure win ako. Okay, sorry. Game 2. <laughs> Tinrobak mo lang sa amin, coach. <laughs> sorry, eh. sorry, sorry, sorry. Grabe, no? Grabe lala ng prime na prime talaga. May prime talaga. Wala na dyan. Ano? To, ito gusto kong panoorin, no? Panood niya nito, coach. Ano yan? Ito, versus Onic MPL ID. Uy, wag yan, wag yan, wag yan. Diyan, GG <laughs> tayo dyan. Game 2. Game 2, game 2. <laughs> Mga sniper dyan eh. Inaagaw talaga yung ano. Fed. Fed lang alam eh. Ay, ito yung Kaja Jungle, kawaii. Yan, yes. ayun yan. Ito yan, ito yan. 1450. Kaja Jungle ka. So, ang note ko dito ay turn naman. So, ito, uh, gusto lang malaman ko ano yung decision nyo kung kailan kayo nag-hero first. Oh my Kasi, God, naka, naka-SCR. <laughs> Ah, uh, ano naka. <laughs> oh ginawa na, eh, ano, isipin mo, Paramis, Estes, Red uh Deadly Combo. Naka-Estes si Yahweh, naalala ko na to. Yung inagaw yung Estes. Ay, ni inagaw. Nagdigi kasi. Kaya hindi na siya nag Nagtank niya. Nagtank, oo. Oo, kaya nag-utility na lang siya versus ano, 14. 1450. Okay, Lord. Kasi, uh, ah, yan, okay. So, ba- yeah. ang note ko dito ay turn. Tsaka yung pag-control pala ng river. Uh, how mm-hmm. important it is. Kasi tingin ko, unti-unti nyo rin ata kinuha yung ano, yung creeps. Ay, sorry, ah, yung uh, river. Gabi, ayan, binigyan oh. ako. No, lumabas lang ako ng konti. Then, alam, binigyan kanila kasi alam nilang nasa top si ano, Edward, oh. gets mo. Numbers ulit, numbers. Oo, numbers. Ba't di ako nag-retread doon pang takbo? Kaya mo sana umila ng isa, no? Oh, Grabe no. yung poke natin. Yun, nag-retread din. The power of poke. Hmm. Tapos, uh, back ulit. Uh, ah, yan, uh, ah, yung mga ginagawa nyo na dito ay dire-diretso ng pag-control ng mga, parang hindi ata, parang hindi ito. Nakakamiss naman magdigi. Bakit wala nagdidigi ngayon? Oh, coach. Meron ka bang ano dyan? Wala, Since wala. active ka ngayon. Hindi, na, mahina siya sa... Na-nerve ano. kasi talaga yan eh, yung early. Na. Hindi, na, hindi kaya mag-first third eh. Hmm. Ng digi ngayon. Ang hirap niyan. Paano mapapa-for yan? <laughs> kaya magigi niyan, mag-turtle niyan, coach. May na nga akong parang... <laughs> Level turtle what? First third? Oo. <laughs> Nabuhay na si Yahweh dito. May, ang ito may ulti ka na agad. Ang bilis naman yan. Ito rin isa sa kinalakas, ito rin isa sa mga kinang mga malalakas maglordan. So, yung Ayun, una, yung ano nga yung utility. Ah, Kasi ah. nga, kaya niyong i-outsustain, tas trade trade lang. Pangalawa, poke. Yan. Meron kaming digi, tsaka Sabier. Tsaka Savier. Kahit meron silang utility sa sobrang lakas ng poke namin, hindi nila basta-basta masusustain eh. Ginawa ni Carl yung Lord, oh. Ayun. Pangat yata nung hata ko doon. Yeah, medyo pangat nga hatak mo. Dapat poke lang tayo regardless. Hindi tayo mag-hard English Sabi test. kinaklash natin kahit may estes. Bakit nga ba? Ah, mali nga tayo din eh. Pero kinaya naman. O, Uretrihan, panis, <laughs> panisim. Kasi nga, naglag ako dyan. Grabe. Oy, <laughs> ubos. ubos. Okay. So, yun nga. Uh, <laughs> Nagulat ako kasi nung, nung sinulat ko to, inisip ko, ang grabe ang talino naman nila, naghiro sila. Tapos ngayon naririnig ko kayo na parang, ba't tayo naghiro? <laughs> Baliktad pala. naman yun. So ano, ano kaya to? Ano kaya nangyari ng mga time mm. na to? Dahil nanalo pa kayo dahil lamang tal... Kaso hindi, 2.6 at 16 minutes, wala yan eh. Piling ko nanalo lang kami dahil hindi gamay ni Yahweh yung ano, Estes. yung ah, Estes. And hindi rin nila gamay as a whole. Kasi more on choose sila niyan, di ba? Oo. First time lang mag-SS nito. Ba't ko ini hinatak si Sanford, no? Wala, na ano ka lang, na, na <laughs> ano Na-hype? ka, na, na-hype ka lang. Eh, meron pang emo yan, no? So if you're saying, let's say, ano, nasa Ma- shoes kayo ng Echo. Kayo yung naglalaro ng Echo lineup nito. Mm. Anong decision dyan? Engage. I ah, engage pa rin. Ah, ah, yeah. Parang lugi nga kami dyan, eh, oh. Kasi may <laughs> Estes. Oo, lugi ka. Ah, Ah, para Si Benny, ay no, oh. Pati the moment na nag na si Wise, wala, Wala na. pa si Benny. Hindi nakaka-hit masyado. The moment na nag na si Wise, ano, it's go time na for Echo eh. Yan. Okay. ako ni Benny, oh. Kala ko pa naman, alam niyo na panalo kayo sa Clash, kaya kayo kumlash. Yun yung ko, galing naman na itong anong blacklist, alam na lang pwede sila lumaban. Baka <laughs> talagang nagkataon lang na ano, na nanalo kami sa pindutan. Feeling ko yun lang yung sa pindutan kami nanalo. Meron ding ano yan eh, yung M4 namin. Hmm. Parang kaya namin sila head to head ganun. Tapos parang di ko alam ganun ba talaga pagkagaling kang lower bracket. 'Di ba nag ah. nag game 5 sila ng versus RRQ. Oo. Parang nabatak sila doon tapos nung Kainin kalaban namin ulit sa finals, parang iba ng echo yung na ano namin. Nakalaban. Nakalaban. May factor yun lahat eh, ng eh, Ganun kayo nung M3. 'Di ba? Even nung M3 galing tayo hmm. sa lower oh. bracket. E, even sa other game titles, kung sino talaga yung galing sa lower bracket, ma- ma- ma- most yeah. of the time, sila yung nag-ano, yes. nagsa-champion. Um, nung nanalo kayo ng M3, that was uh, December ng 2022. Whoa. Pandemic era. Pandemic era. Um, sabay-sabay na lahat ng world championships ng mga known na MOBAs uh-uh. Ah, ah. ay lower bracket ang panalo. Dota and League Namatay mo yun. Mm, yeah. Lower, Lower bracket. bracket ang world champs. Lower bracket talaga because yung momentum, sobrang laking bagay talaga ng momentum. Mm. Tsaka yung parang init nyo na... Oh, parang... Tapos game 5 pa, no? Oo. Oh, oh. Game 5. Ngayon tuloy, naisip ko. Yung hype. RRQ na lang dapat nanalo. <laughs> saan? Saan? Saan? Di ba RRQ yun? Coach versus Echo. Ah, Tapos game 5. Parang... Uh, paano ko yung... Alam ko ah, yung RRQ, tinalo rin natin sila tayo rin nagbagsak oh, sa kanila uh, before natin makalaban yung echo. Sana yeah. aral ko na alam para champion kayo na ano. Uh, <laughs> okay. Kasi kung isipin mo, di ba, mas mas kaya nga namin yung Indo. Well, kayo na pag-sab, kayo lang makapagsabi yan ako. um, <laughs> mm, <laughs> kasi we will never know. Oh, Malay mas doon tayo. Ah, yeah. Uh, nabigyan pa natin Indo ng, ng, ano, ng championship, oh. yeah. okay yeah, na yan, okay na yan. Wala. Tsaka, in, ano naman, uh, ginalingan naman ng, oh, yeah. ng Pati Echo. Eh. Pero, <laughs> destined na yes. sila talaga. It's Ga- their era. Ganun talaga yung naramdaman ko nun. Sana. <laughs> di, nung, di, nung, ano, di nung final, sabi ko, ang lakas nila. Ah, parang parang bagong echo yung nakalaban niya. Na, oh, parang, ah, yeah. ano? Kasi hmm. imagine mo dito, umaano-ano kami eh. Kayo nanalo sa Nana, pindutan. Kami nanalo dito sa pindutan eh. Okay. Tsaka tinalo namin yes. sila sa series na to. Oo ah, nga, exactly. So, uh, punta tayo dun sa, ano na. Bali, MSC naman. Das, ito. Yeah, MSC. Yan. So, ito, uh, ah, very short. Uh, although, kayo naman yung pwede makapag-explain ito. Um, I think sobrang evolved na yung Lord Dance yun mm. na nag-invento na ng other na diskarte. Mm-mm. Which ito, is the... Season eh, MSC, saan ba to? 11. Season... Uling laro namin. 11, na. Ah. So, din, ma, ito yung single eliminations. Natapat nyo ang Onik. At uh, nandito na tayo sa moment na, yun nga, fully evolved na yung Lord Dance. Mm-hmm. Meron kayong ibang diskarte na dito nyo lang din ginawa. Kasi dati nga, prior to this, kung papansin ninyo, kiniklear mm-hmm. nung XP laner yung opposite lane or yung, uh, ako, yung uh, long lane or yung fire lane tawag ng mga Indonesian or kung ano man. At ang ginagawa is, hindi nyo papatayin ng full, or depende na lang sa explainer. Pero si, mm. ko kasi nakikita eh. Pero parang uh-huh. si ah, ah. Edward, kinalahati niya tayong cart nung kalaban. So, ang nagiging effect nun guys is, kapag nag-meet yung susunod na lane, uh-huh. since nakatambay pa dun yung existing na lane, is kakapal yung wave. Wave, yeah, yeah. Sobrang lakas tuloy nung pag-push niya. Kahit iwan mo na lang dun. At yun ang so push. Na-mention mo to kanina about sa league. Hindi ko alam kung gaano ka-applicable yun. Pero parang ganun din eh, no? That's parang same. ganun din, yeah. Basically, hindi nyo papatayin yung cart para maipon doon yung creeps. Babawas. Babawas na. At dumating nga sa point na literal na kahit isang skillan mo, isang skill mo lang doon sa Mm-mm. cart, tas alis ka na, after 30 seconds lamang na yung lane na yun. Ah, uh, yeah, yeah. Slow push. So, ito yung ginawa ni uh, Edward. Ayan, sige, play natin. At di ko alam kung ano yung mga triggers nyo. Di kung gusto malaman kung kailan ano ba to sinasabi. Uy, uh, ah, Edward, slow push mo nga yan. Parang ganyan. <laughs> Or parang ano, ano ba yung usap-usapan dyan? Parang ano eh, hindi ko na rin matandaan kasi. Parang go with the flow. <laughs> sariling diskarte na <laughs> lang. Oh, parang sariling diskarte rin to eh. May mga shot call ngayon yung mga batang players na sabi nila, Uy, ah, lalamang tong lane na to. Ah, ah. Uy, uh, uh, oy, sige lang, lalamang na tong lane na to. Parang ganun. Piling ko dapat sa sa panahon ngayon, sa sa level ng mechanics na meron ngayon sa sa liga, dapat common knowledge na lang to ng mga explainer. Mm, mm. Kung bakit di ito yung klase ng bagay na kailangan mo pang i-shot call, kailangan mo pang ah. sabihin sa ah. kanya. Piling ko dapat siya na mismo ang magsasabi ng, Uy, slow push ko yung ano ha, ah, yung okay, side okay. ha. Ah. Ready kayo dyan. Okay, Parang okay. ganon. Piling ko kung hindi ganon yung experience nyo, palitan nyo na. <laughs> okay, okay. Uh, uh, necessary na siya. Tapos, uh, ganon pa rin standard, clean yung mid, yung Lord Lane, uh, depende siguro kung mm. sino yung safe na mag-clear doon or kung ah, kaya oh, yeah. clear In this case, 1-1 at alam niyo ata na wala yung Lancelot so parang baka pwede siyang i-clear. Oo, uh, ah, yeah. So yan, i-play natin. Ganda. Panalo kayo sa game na to eh. Or usually gumagawa niyan ngayon mga ano, assassins. Mm. Or si Moskov. oh, yeah, or si Moskov, yeah. Pwede kang kahit ako yung mag-ano dito dahil naka-Novaria ako eh. Inultihan mo agad, no? Kasi dati ano pa yan eh. Mabilis pa yung cooldown tsaka ah, ano. tagal nung duration din nila Mm. Yun, eh. Grabe no, post, post 5 na barya. Yes, <laughs> sir. wala, wala nang gagawa Uy, walang, guma- walang gumawa niyan ever sa Wala. Pro Si Ye- J lang pala. Ah, oo, oo, oo. Selena, ano sila? Selena Feeling ko ba? maganda, pa, rin- ah. maganda ngayon yan eh. So, na-push yung bottom lane. Dalawang, ano yun, eh, Ay, nam- dalawang tori. Oo, Grabe. yeah. Dahil sa slow push. Mm. Dahil naipon yung mga wave. At ang kinailangan pumunta doon is si Wanwan and I think I'm not sure kung good decision ba na si Wanwan. Ang bagal din nata <laughs> mag-clear niyan. Mm-mm. Pero nanoche sila eh. Yun siya yung... Uh, pati pili ko naman okay lang kasi mabilis din naman siyang makaka... Lakad, no? Makakalakad. Uh-oh. Pero ngayon, madalang marks man ang gumagawa niyan eh. Uh-oh. Mga ano talaga ngayon, mga assassin. Assassin. Oo. diba, big up ko kay Kyrie, oh. Pero lang makasakills and assist. Ganda ng ginawa nila all dun alam nilang ano eh. Nice. Ganda naman nun. <laughs> Kasi nakita nilang ano, nakita nilang nasabot yung ano, one, one, yung 1-1. So babalik tayo doon sa minus 1 sa numbers. Oo. So ano na turn na nung nakita nila nag-clear yung ano, nakita nila nag-clear yung 1-1, nakita nila nasa top si Kyrie. Mm. Ito na, go time. Ito na yung ano yung eh, ginagawa ng mga teams ngayon eh. Oo, Nakikita yeah. namin sa MPL mm. sa watch party. As in ganto na yung paulit-ulit na ganyan na yung pero iba yung naghahawak Gameplay. nung... Iba, iba lang yung mga yung, roles per uh, ano. Oo, so, oh, yeah. In this case, ang nagawak ng Lord, or actually, hindi nga na... Ay, hindi na inahawakan ngayon oh, eh. Yeah. Binivisionan lang. Division yung slow lang. push oh, lang yeah. talaga. Tapos oh. kung pag may nag-dep nun, Mm-mm. initiate. Mm. Yung sinasabi ko kanina sa sa panahon ngayon, hindi mo na talaga, ka, di, mas lamang yung hindi humahawak ng Lord mm. kaysa sa mas humahawak. May mga gumagawa lang na pinapa 50 nila yung Lord. Uh, Ay, pwede. Pinapailang ah, lang. Pinapailang lang. Oo, pero, yeah. Yeah, Ryan. Uh, ah. pero, perhaps, Ganda ng ginawa nila. Nakita eh, nilang sabot, no? Oo. Oh. Kaya in-engage na nila si, in-engage na ni Owl si Kyrie. Kahit ano? sa Edward din, eh. Oh. Pero mas kumelad si Owl doon kasi katabi na oh, talaga ni mm. Edward. Si Edward niya pwede niya kunat naman ng lens. na agad din, eh, no? Nauna Oo, pa bago si Owl. pa bumiyos check, yeah. I no? Oh. Kunat nung lens, oh. <laughs> Tang, ano ba to? Tang selot. Tang selot ata <laughs> yan. Hindi ko matandaan. Oo nga, no? Kapal ng buhay, oh. Ay, oh. oh, tank selot naka Thunderbelt eh. Oh, tsaka naka ano yan, mm. yung green. Yan yung kay Irad, ganyan yung <laughs> ano, Ay, diba? Ay, naka ano siya, Sunfair, oh. Oo. Oh, kay Irad yan, yung eh, highlight uh, na highlight. Molten Essence. Uh, oh, nga tang selot. <laughs> Inultian ni Ol, walang ano yun. Wala nabawas. Wala nabawas. mm Ang mali dito, bakit siya kayo pumesto, Wais? Dito naman tayo babalik sa patience na naman. <laughs> Porkit alam nyo lamang na tayo, 4B, 4B5, umaabante na kayo. Uh, Ang ah, pwede natin gawin dito, <laughs> di ba napatay na natin si Boots? Mm. Pak, wait niyo yung ano ko, wait niyo yung vision ko. Ay, ulti. Oo, oh. Oo, wait yung vision ko. Kahit hindi yung ulti, kahit yung Tsaka nag, bato ko lang. na lahat ng SS eh, Oo, no? ano na, regroup tayo. Atras muna, regroup. Ito hmm. ha, ah, yung patience talaga sobrang importante. Hindi borget lamang na kayo, nakapatay na kayo ng isa, sure win na kayo. Pwede pang mabaliktad Pwede pa kayo mabaliktad ng 1-1 dito tsaka ng Eve. Dahil Kumbaga, wala kayong pinaka, ulti, oh. <laughs> safest and pinaka best way dito is wait nyo lang. Hanapin nyo ul- muna ulit yung ano, yung 1-1, yung pinaka threat oh. sa kalaban. Kasi meron naman kayong pang vision eh. Tapos pag nakita nyo na, tsaka nyo try i-zone oh. out, pa, pa, try nyo i-zone out or patabuyin sila para ano, mm. ano, para ma-secure yung Lord. Kasi Pero, mo. Oh, yan nga. Mali ako. Hey. Yan o. Oh. In-engage nyo si Keyboy. Tinod. Oh. Tinang matuloy si lang ano. maganda yan, pero wala tayong pero- ulti dyan. Kung ano, ay no, kung humihit na si 1-1 dyan, Ayun no, tinan oh. ayun na nga, ang hinit, na ang galing nga ni na CW. Ayun na nga. Ayun na nga. Diba? Parang ang risky. Oh, risky. Kasi, Kasi feeling ko, ano, once na nakita ko yung 1-1 doon, ano yun eh, madali Tamo, ng, ano, madali ng, mas madaling kunin yung Lord. parang pwede pa tayong, ma- ano, Ay, grabe Pwede pang- si, si W Prime. O, oh, pregnancy Ayun double. lang. Na, <laughs> Pero yun nga, na-repair. legit nga yun. Mm-mm. Pero kung pro player ka, depensahan mo yan. <laughs> Depends. <laughs> De, legit yun talaga guys. Hindi yun Ah. gina, ano, bira up. Mm-mm. Sa mga pro player talaga, pagka ano, yun. mga ego niyan, ano, Hmm. hindi eh, basta-basta. Ah, ang isang mga excuse na sasabihin yan, na ano parang, hindi, kung kung hindi ko pa tinapangan yun, walang mangyayari. walang mangyayari. Hindi, parang <laughs> ano, okay lang natapangan mo. Kailangan mo lang talagang check lang muna oh. kung ano yung pwesto, kung saan yung pwesto ng 1-1. Mm. Pag, pag may nakamaster ng team niyan, baka Onik. Oh. Ah. Alam nila mm. kung ano. Mm. Yung pag-out-out. Mm. Piling ko kaya talaga namin to eh. Walang yalan talaga Roro si Kari. Yung Aurora si Kyrie. Ay, yung Aurora. Disiplinado. True, sobrang disiplinado. Okay. Medyo may, may mga part lang na sobrang nakukulangan ako sa Aurora eh. Mm. Na hopefully ma, ano nila ngayon Thanks a Bago mag-playoffs. Okay. Yes. Mahanap nila. So, in the end, nanalo pa rin kayo. <laughs> at uh, dito sa game na to, at dun sa Lord Dan. So, yan. Yan, importance ng turn. Yan, actually, that covers it for ano all of the examples prior to our current era ngayon. Mm. So, dito na tayo sa, bago tayo matapos, gusto lang tanongin sa inyo, ano ba ang mm. napipisil niyong meta ngayon when it comes to the Lord Dance? At uh, nag-evolve na ba? Or uh, parang same pa rin? Or... Yan. Kasi <laughs> ano, never namang nabobrot, nabobrot up ngayon ng utility, no? Oo. So, pangalawa, si, pangala, pangalawa siguro, ano yung poke? Mm-hmm. Ano ba yung mga nauusong mga poke ngayon? Mga Parsa, Parsa Cecilio, uh, the Nerve. Yung Kimi. Kimi, ngayon. Pwede. Selena ba considered na poke? Yan? Yeah, Selena, mga mm. ganon. Uh, yan. Kaso yung yung mga XP kasi ngayon, ano eh, uh, well, naus ulit yung damage, pero ah, parang yeah. in the middle, tulad ng Pobius, tsaka, ay hindi, na, na, naging revive kasi yung ano eh. Mga revive meta, uh, no? pero feeling ko ano, sobrang magiging malaki impact ng Kimi. Yung Esmeralda nakita ko rin, medyo uh, magbabalik yan. Kasi parang nakikita-kita ko rin, nagbabalik ang ano, yung mga utility junglers like Fred mm, mga, yung mga fighter, uh, uh, ano tawag doon? Lucas, Lucas. ganyan. Tapos usually pinapartneran nila ng mga damage ano rin, damage XP. Parang ina, parang binabalik nila sa dating ano, mm. sa dating meta. Ang main difference nga lang is hindi na kaya humawak ng Lord ngayon ng mga jungler. Oo, oh, ayun nga. Oo. So, uh, siguro isang bagay din yung ano no, ang kainan ngayon ng mga utility is yung speed ng pag-clear. It just so happens na ah, itong oh, si Lucas ay mabilis. Pero ngayon, ang hirap parang kung sali Fred. Ay, well, na, nabuff pala yung Fred rin sa damage Oo, na, ah, ano, yeah, creep. So, medyo nakakabawi. So, yun. Um, sa ngayon, sino ba ang nakikita nyo na parang team or kahit region man lang na mm-hmm. magaling mag-Lord dance sa pwedeng tutukan ngayon ng mga PH viewers talaga natin? talaga eh. Pagdating mm. sa, ano, sa mga ganitong mm. mechanics talaga, PH talaga. Uh, oo. Oh, tsaka ano, nung nanood ako ng Indo, dahil ano, Napilitan akong manood. Tumataya. <laughs> eh, syempre. Ah. Sabi ko, ano ba to? Yung team na to? Ang lamang na! Ba't clash ng clash? Laban ng la- yeah, actually, totoo. Sobrang laban ng laban talaga yung ano. PH talaga, yung ano Indo. ngayon. Oh, nalala. Kumbaga, kumbaga, sabi ko, ano ba tong Indo na to? Ang hirap malaman kung sino kaya manalo kasi... <laughs> Walang dominating sa Indo eh, kasi lahat, ano eh, natatalo. Lahat 50-50. <laughs> Uh, pa, pero ga, pag napanood mo, ang galing eh. Kaya talaga, parang alam mo na kaya mm. nila eh. Na may pindot Sa sila. pindutan. May draft na, okay naman yung uh, hero. Yeah, yeah. Okay. So, p- pwede yan i-switch dun sa tab nung TLPH versus Rora. Ito, uh, ah, ay. Yan. Ah, uh, ito, ito, yung, ito maganda. Tignan, oh, oh, recent. Week 8. Week 8. Ah, so, week 8 to. Updated. Um, uso ngayon, by the way, ang pag-rush o yung nga, ah, burst ng Lord. Um, usually, it happens kapag nakita nyo na yung jungler nung kalaban ay sobrang layo. Oo, uh, yeah. Pero risky pa rin siya. Um, may mga hero comps din naman na shoot doon. Kunwari, naka... Yung mga mabibilis talaga. Dati, di ba, Lunox YSS? Oh, yun. Mga sobrang kay, bilis. Kayo, <laughs> kayo yun, eh, dati. Sobrang no, bilis noon. Uh, season 6 ba yun? Oo. Uh, uh, pagka SS <laughs> ng YSS. Uh, So, uh, ngayon, and then, meron ding isang option which is yung Moskov naman na ang idea niya sa Lord Dance is pwede kang nandun sa kabila na part ng uh, push. Nag-split. Split. And then, yung Chip and Louie, yung mga ganyan. Mm-mm. Pero kasi yun, I think conditional pa yun eh. Draft pa siya eh. Hindi pa siya quote-unquote uh, uh. standard sa Lord Dance ngayon. Pero ngayon, same pa rin siguro yung idea. Nag-iba lang talaga yung recipe. Iba na yung humahawak ng Lord, iba true. na yung ganyan. Pati parang na, ni-improve nila, nakakaisip sila ng ibang paraan. Ah. Katulad ng mga loyi, ano, loyi, Claude. Ah, ah, ah, ah, gagamitin nila para maka, maka slow push sila dun sa silent, tapos yung mga ah, ah, maximize nila and all. Katulad yan, yung mga Moscow. Mm-hmm. Yung uh, nakita ko din isang play, yung Hanzo plus Navaria ba yun? Parang ultian agad nung Navaria, tapos yung Hanzo, parang yun. May ah, mga yeah, cheese strat na mga ganyan. Mga cheese strat. At ito, uh, ah, di, pares magaling kasi itong liquid jack Top 1, eh. top 2. Mm. Mm-hmm. Di ko alam pa, ano nga ba nangyari <laughs> dito sa ano? Alam Sino nanalo dito? Ah, yung Kim si oh. Sa TOH to. Pero ano? Lord Dance check natin. Ah, ah yeah. Yung Kim ni Oheb dyan, mag-SS, tas biglang rundown yung ano. Mm. Sa gantong moments, late game, ay hindi, na, hindi nag-split yung ano, ay, burst nila. Or ano ba to, bait lang, trap lang, ganun. <laughs> Babers ah, ata nila dahil nila. nakita yung blue sa top. Kasi yung jungler lang din kasi ng Tailfish si Lucas eh. Pero lalaban, no? Oh. Uy, Parang nakaabot pa nga eh. Ay, kanya-kanya na, oh. Kanya-kanyang pindutan. Nag, nag, nagsha-shot callan pa ba pag mga <laughs> ganyan? Ah, oh, pinig ko nagsha-shot callan <laughs> pa sila. Depende kasi sa vision nila kanina. Mm-hmm. Wait ah, before sila mag-lord. Saan ba nila huling nakita yung Lucas? Nakita nila dito yung Lucas. Ayan. Na-vision na nila yung Lupas mm. na nandito banda. Kaya sila nag-Lord kasi alam nilang hindi nakaikot yung Lucas. Kumbaga sa utak calculated nila. nila. Oo, kumbaga hindi sila nag-Lord dahil ano, dahil may idea sila kung saan manggagaling yung Lucas. Paano ba to? Yung pencil, ayan. Yan. Kumbaga ang mindset nila, dahil nakita nila kanina dito yung Lucas, parang yeah. mga 10 seconds ago, nandito lang yan banda. Ay, sorry, bilis. Mm-mm. Nandito lang manggagaling yung Lucas. Ah, isang, kumbaga isang zone Oo, lang. isang sa... zone lang. Kaya, kumbaga hindi manggagaling dito, hindi manggagaling Oo. dito. Kasi alam mo nandito. Ah. So, ano, di, di, parang more on in-game IQ na to. Kumbaga. Mm-hmm, in-game IQ. Kaya ayan, ginawa nila. Ay, sorry. So, banlitan yung ano, pwede pa. Yeah. yeah. Tinry nilang bawasan. Feeling ko hindi nila goal talagang i-burst yung Lord. Ah. Saan siyang ayun lang yung opportunity na binigay sila ng binigay sa kanila ng DLPH. Wow, di ah, ah, adaptability. Oo, adaptability. Kung Kumbaga balik tayo sa decision making. Ah. So ayan, tinry lang nilang bawasan. Siguro gusto kasi nilang palabasin kung nasan yung, yung DLPH. Si hmm. Yue, mm. pansin mo si Yue dito, na-vision na, na ni Yue to. Mm. Wala dun yung Lucas. May, ang mindset nila nandito lang yung Lucas. Ha? Ah. Okay, okay. Wala yung Lucas dito. Tapos chinek ni Yue to. Wala din dun, wala din dun yung Lucas, hinawakan na ni Edward to. Mm. Tapos sila Renegade inabantihan na to. Confirmed. <laughs> Kinonfirm nila, ay wala oh. yung Lucas dito. So ang alam nila, nandito lang banda yan. Mal- or malayo, malayo masyado. Malayo, malayo masyado. Yun! Galing. Kaya, oh. nice. ano, kasi Lucas yan, hindi naman yan parang Hanzo, hindi naman yan yung mga assassin Ling, ng mga Lancelot no. or Joy, na parang biglang <laughs> Nandito na. biglang nandun na <laughs> agad, mga Hayabusa, Ay. ganon. Galing, galing, galing. Kaya ano, na, din, dineside na nila mag-burst. Nakita nila yung Lucas dito sa, ano, wow. sa gitna lumabas. Kaso ang galing dyan. Ni, ang Kaso, galing ayun nga lang, eh, oh. parang medyo tumagal pa nga yung Lord eh. Na-expect sobrang bilis lang eh. 20, oh, Binitawan ni... Oy, wala, wala. Hindi, pero parang... talaga. Kaso ano? Yeah, medyo risky pa. Nag, ano na, nag-rest na din yung TLPH. Tama mm-hmm. si JP, pinasok. Mm. Pero good call for me. Good call from JP. From mm. Rara? From Rora. Ah, oo. Eh, well, especially dun sa pagkaka-explain mo, uh, V. Kasi, oo nga naman, para silang ano, eh, uh, tinatawag nga yung process of elimination. Mm-hmm. Kumbaga, magkakaroon ka ng idea kung nasan yung kalaban by knowing kung saan siya wala. <laughs> Oo, yeah, yeah, yeah. Dahil alam mo kung nasan, kung kung wala siya dito, ibig sabihin nandun lang siya sa kabilang. Oo, yeah. At pinartner ulit in-game icon na parang, uy, aabot ba yan dito pag ganito? Mm. Parang ganun, hindi na. True. Tsaka nakadepende din talaga sa hero. din yung ano, yung hero. Hero. hero. Oo. Na walang dash. Na walang dash, dash. walang mga kung ano-ano. Beautiful M. Pero guys, umabot pa, no? Kunat okay, ng Lord. umabot nga. Eh. Hindi ko alam Tsaka ano yung blue din dito. siguro, B may factor kasi yung tagal sa top. Kaya nag-initiate sila. Grabe naman din kasi yung ano, yung Lucas. Oh. Pero si Oeb oh. talaga nagpahirap dito eh. Walang iya si Oeb oh. eh. Ay, no. eh. eh. Ay, uh, para pa siya. Sinabayan nila ng all-in, no? Oo. Oh. Kung, kung, ano, pwede ba nilang outan pa yan? After pwede, I think. Okay. Dapat dito na sila, oh, Lucas. Mm. Alam, nakialam na nila kung saan galing yung Lucas eh. Kaya mo, nagdumaan sa gitna. Ayan, no? Oh. Walang nag-call, no? Parang... Mm-mm. Hinit lang ni Renny J. Lord, oh. Normal hit. Instant Pang. kasi instant. <laughs> oh my God. Kasi na-assistant kasi ni JP si Demon Kite. Ay, Kaya no, pag rental pa rin siya. Ay, Kailangan natin yung ganyan. Baka nung pagkaano ano, na, namatay pagka, na. na pagka, Jay, kailangan natin yung ganyan swerte. Ganyan ah. swerte. <laughs> Sabi lay <laughs> off. Guess ko yung idea nila na gusto nilang patayin si Ohe. Pero feeling ko mas importanteng, kasi sa, sa scenario na to, mas importanteng mas maprotektahan nila si Demon Kite tsaka si Yue kaysa sa mas ma-burst nila si Oheb. Mm. Kasi tinan mo, lamang na sila sa frontline, na low na si JP and all. O, tinan mo. Paano kung ano, walang tumao kay Oheb, makapre-hit siya? Kayang iano ni, ano yan, ni Edward, saka ni Rene G. Sustain. Mm. Kumbaga may dalawa, pero dito pa Oo, din, focus eh. Kumbaga dapat nag-focus na sila dito kay ano. Gabi kasi yung skin ni Lucas. Grabe eh, oh. naman oh. kasi Lucas, oh. <laughs> si Naruto. Paano namatay si ano dun? Tinan mo. Si Demon Kite, Domen Kite. Ayun nga, dahil nga nabugan din yata ni Sanji eh. Wala nang shadow. Nabugan nga ni Sanji, tsaka ang sakit ni... Oh. Ah, si Doming. Kaya talaga pinrotektahan na nila na si Ano Dom. ata siya nung item, namatay nung item. Wala siyang kahit anong defensive ano. Eh, Pindot. no. Oh. Kahit winter Boy or... na eh, oh. Winter or apoy. emo. May ano, ano nga yun? Wishing lantern ba yun? Ayun. Sky, ay, alam ba? Yung, yung nagpapat... yung Tingnan mo. HP base o yung ano? Pero grabe, Wishing pindutan. or glowing. Pindutan oh, talaga. Ayun na, nag-glowing one din. Eh, grabe si Uwe. Eh, Uwe God. Dapat grabe, din ni Uwe talaga din, eh, no? ni Uwe. Kaya nga eh, sobra. Sa, ano? From Sea Games, no? Pinapanood mm natin kanina. mm Till now. Grabe. Pero grabe yung ano. Pa nun, Sea Games. Ay, sorry. From MSC. <laughs> MSC, pala. Oh. MSC. Kung ganyang UA na kampi namin, edi eh, sana uh, <laughs> dinurag niya si Sans. <laughs> True. Pero grabe si, si Oheb ang ano dito. Kipa, yung natin, Kimi. Ha? Tingnan nga natin. O, oh, Habs. Tamo, lahat tinatamaan eh, oh. Bagong Kimi. Paano kaya magsalita oh. yan sa mga ganyang moments, no? Si Oheb. Hey, nadodge, nadodge, oh. Putang ina mga to! <laughs> kaya to, pre! Kaya to, pre. Na ano? Ay, no. Oh, ano, ano. Tamo, Oheb, oh. Oheb gods. Walang ano? O Empire. Ice, in his oh, veins. hindi tumama yung SS ni Moskov. NW, no? Kung tumama. Oo, oh, isa pa yan, isa pa yan. Oo, oh, tumama. Kay Edward. <laughs> Kay Natalia. Hindi, alam nyo kasi guys, oh. Sure win nga! Kung tumama, oh, dinan mo. Kahit tas, kay Oheb lang, oh, tapos dito siya. Oh, dash. Ayo nga, tapos dash pa oh. ganun, oh. Ang daming minion eh. Ang daming minion, no? Lahat ng mm. minion nasa side ng raw-raw. Sa'yo pala yun, Doming. Sayang. <laughs> Di ba? Sure, 100%. Oh, 100%, 100% endable to. Ilang hit niya lang yan eh. Di naman siya mabiburst oh, ni OM oh, tsaka Tapos may, purify, may purify po. Oh. Kay ano pala, kaya pala natalo post ako kay ano pala, <laughs> Doming pala. siya pala si siya pala sisingilin mo. Oo. Hindi, okay lang. Pero magandang lesson to for playoffs for Aurora. Yan. Sige, sesend ko tong video mamaya sa kanila para ano. <laughs> Ayun, no? daming minion, no? Low na, low Tapos low na, na, sobrang baba na nung ano, base. oh, eh, eh, tatlong hit na nga lang ata ni Moski yan. Oo nga. Mm. Ano, meron, meron ba kayong ano, parang game na parang, ano ba yan? Tap, tap, ano, parang binitawan mo na, tas ang lupit lang nung kakampi mo. <laughs> meron nung comeback nyo nung ano nun eh, MSC din eh, si, si V yung nag-def. Ah, tsaka si Noe. Uh, ah. Ay, oo. Yung... Ah, oo. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Lamang kami nun eh. Sa early to mid eh. Uh, Tapos parang nakambak lang kami ng ano. ano flash yun. Team Flash, no? Ah, flash. Ah, Flash ba, Falk? Ay. Flash. Alam ka, Flash yung Cambodian team yun eh. Ah, Tandaan ko, ang grabe yung crowd ng Cambodia nun eh. Uh, ayun. Um, na, napa, nadama yung endgame scenario. Pero basically, natuto pa rin tayo dun sa alert. Adaptability pa rin is important. Ah, pero yeah. nandun pa rin yung pinaka-core na lesson which is numbers muna number one, uh-uh. yung ah. consider. Second is wave man Ewan ko kung ano mas maganda, wave man or sabay ba yun? Alin? <laughs> wave management. Wave management maganda coach din. Kasi pag maganda wave management mo, may pupunta at pupunta doon para. Oo, yeah, wave management. Ah, doon ka lalamang sa eh. numbers. sa numbers, yeah. So wave management una, and then uh, numbers. Tapos doon ka na mag-iisip kung ano na yung i-adapt mo. Ba? Mm. Iba-burst ba natin Lord? Magte-take ba tayo? Turn ba natin sa heroes? True. At uh, yun. At um, isang additional lesson na natutunan natin ngayon mm. ay wag uh, ano yan? Uh, <laughs> wag, wag susubsob? Ano yun kanina? Patience, ay, patience. patience. Pagka yeah. nakapatay na ng isa, kaso mahirap yun. Wala mahirap pa yun, mahirap. Okay, okay, okay. Pero ang lesson dito para sa akin, <laughs> is yung ano decision making nung kunyari shot caller si mm. Kasi uh, nakakampi Decision na eh. making eh. talaga importante. So, feeling ko malaking factor. Malaking bagay. Kasi, nasasabi lang natin to kasi madali nanonood tayo ah. eh. Uh, yeah. Pero once na ikaw na yung naglalaro, tas best of the best yung mga kalaban mo. Kanya, yan, si Carl T, uh, si Oreb, Yung in hit, of the, in of the moment ka, no? Oh, ang hirap. Ah. Kumbaga, so, yung utak ng team nyo, pero Dabo. sa ano ngayon, sa based sa mga napapanood ko kayo sa mga international tournament, sa MPL, oh. yung mga mga pinag-usapan natin ngayon, ang dami na rin counter ngayon dyan eh. Oo oh, naman. Like for example, yung wave management. Pag nakita mo or na or nakikita-kita mo na na oh, yung team na to mahilig mag-wave management, mag, mag may mag-split at mag-split push mm. dyan pag ano, bago mag-up ang Lord, ang gagawin ng team, ipo-force na agad nila, aararuhin na agad nila, conceal, tapos force ng ano, kasi alam mong may, mag, mag, may magdedupnig sa side eh. Ginugulo hmm. na yung formula. Oo, oh, kumbaga ganun. Uh, parang guguluhin mo. Kumbaga kung tingin nila one step ahead sila, mag two step ahead kayo. Yun. Parang ganun. Eh, pa- pero nandun pa rin siya dun sa core foundation kung oh. bakit. Parang hindi naman nila makaka-counter yun kung hindi rin dahil dun sa advantage na makukuha nun ah, ah, yeah. when you do this. Yan. So, good luck kung uh, i-apply nyo yun sa RG. Pero ang goal naman namin dito ay para mas ma-enjoy ninyo yung MPL pag nanonood kayo ng mga Ay, oo, oh, totoo, totoo. Para mas maintindihan nyo kung nung mm. ginagawa ng mga players, hindi yung binabash nyo. <laughs> Oh. Katulad oh. kay Hatred kanina. Oo, <laughs> oh, kay Hatred, di ba? Parang in a way, parang in a way, bakit, ba't wala doon si Hatred? Si ba't hate? wala yung pakito doon? Pakito, laging wala. <laughs> Pero ah, if you analyze it, hindi pala siya yung may mali. Uh-uh. Um, uh, I think yung biggest example last season, yung kay, nalala nyo kay Chakno, yung zinon niya yung apat ba yun? Tapos nakapag-burst yung... Ng Lord. Ng Lord yung may. Parang namatay siya. Pero parang syempre, ang initial reaction ng mga tao, ano ba yun? Binuhat lang. Uh, yeah. Napa, lagi nagpapatay. Uh, uh. But if you analyze it, based dun sa mga natutunan niya today, eh, dahil siya dun sa core foundation uh, ng true. Lord Dance. Ayan. Pero Ayan. sino ang ano mo, coach, this yan. season? Ay, syempre, may, doon ako sa trabaho ko. <laughs> ba, baka mga uh, tayo. Hindi, wala, walang onic. Alam natin malakas onic ngayon. Wala ka talagang ah. ibang... May ito, itong liquid, um, tuwan-tuwa akong panoorin siya kasi gustong gusto ko yung per- performance ni Oheb. Kasi parang ano Ito, siya eh. Oh. Fit na fit. Fit na. Parang confident niya. Ganun. Diba? Prime. Prime. However, masabi ko yung kagandahan sa Aurora, kung gusto mo na talaga ng malinis na laro. Subok. Subok. Rora, grabe, parang Totoo. Ah. kung gusto mong parang gusto mong aralin yung game at mas mas matutunan pa yung in and outs, ins and outs nung laro Oo. Ah, ng ah. MLBB. Rora yung panoorin mo. Systematic. Totoo, totoo, grabe. totoo. Sobrang Ulit. ano sila, sobrang systematic nga. Talagang sinusunod nila lahat ng Oo. pinag-usapan natin. Ang pinaka ano ko lang sa Aurora na hopefully maano nila, ma sa sobra kasi sa sobrang systematic nila, alam mo yung mga moment na importante yung mga clutch moment na adjust mo adjust. Na sa sobrang yan yung sobrang clutch na decision making. Mm. Parang doon ako nakukulangan sa kanila na natingin ko ay yung edge ng TLPH, ng Onic, ng Falcon. Ah. Yung mga clutch moment na hindi siya kasama sa system. system na pinag-usapan natin. Yung parang alam mong improm, impromptu na Yun. Oo. Na in heat of the moment biglang ginawa mo kasi ano ay yung nararamdaman mong tama. Na hindi siya kasama sa kung ano yung pinlano yung gawin. Oo, oh, parang ano, yun nga, uh, parang yung gut feeling mo na ito siguro Oo, magandang yeah. play. Oo. Sundin mo, parang ganun. Oo. Oh, Siguro yun. Uh, ah, yan. Huwag kang mag-alala. Sisend ko yung video <laughs> mamaya. Kasi ito ay sinut namin bago pa mag-playoffs. Hindi ah, ko alam. Ayan, since ipapa-subtitle ko pa to, ba, ano, unahin na natin dun sa... Maganda ma-post before playoffs. Oo. So, oh. Igagawin ah. natin yun uh, ano, best. Uh. Pero yun nga, yung napag-usapan namin ni Coach Wolf kanina, ops, opcam. Mm. Feeling ko, yung TLPH ang pinakamalaking chance sa mm. championship. Para sa akin, malaki ang chance ang Aurora. Yeah. Kasi ano eh, sabi ko, kung sino yung pinaka good vibes sa social Ayan, media ngayon. Gusto ko yan. Uh, sila yung uh, parang <laughs> maganda yung result sa screen. Hindi ba ulit ang, ang ano, ang, ang parang good vibes, good vibes sa social media? But, ngayon, oh, ano? Sinaplap. Oh, t- Oo, oh, oh. yun din. Pero iba yun sa TL eh. Kasi, oh, iba yun sa TL. As Parang daily sila nagla-live <laughs> oh, eh. Lagi. Ibig sabihin, maganda yung ano nila. Maganda yung script. Araw-araw nila sa buhay. <laughs> yun yung nagsama namin kasi. Totoo yun. Ito uh, ah. guys, ah, sinasabi ko sa inyo, ang isang team na madaming talo sa isang araw, walang may ganang magano niyan. Mag, ah, uh, yeah. Oh, tsaka mahiya ka noon pag ano, oh. talo, talo, talo tayo, magla-live ka pa. Tsaka pag ano, totoo. parang ang daming problema sa team nyo. Parang hirap na mag-live eh. oh, <laughs> yung parang hindi kayo mag-connect-connect. Oo. Oh. Uh, meeting yan Exa- eh. Hindi ko alam ha, kung ano nangyari. Pero dati kasi, <laughs> sila Yawi, sila sa TNC, 'di ba po live sila, parang uh, nouna, noong una, noong una, diba? tama, tama, tama, good tama, vibes, tama, good vibes. Uh, Tapos nung na, natalo-talo na sila, parang nag, siguro problema na. Uh, nawala, tama, nawala sila sa live stream. Hindi na masyado nagla-live. Pero mm. mo ngayon kung sino nagla-live madalas sila. So may factor TLPH. pala yun kasi mm. yung mga mm. good Then, vibes. Ako lang yun, ah. tingin ko lang yun ha. Ah. <laughs> Agree, agree ako sa kasi <laughs> Kasi, ewan ko, ah, kahit nung nagcha-champion kayo, <laughs> nag, mahilig din kayo Di ba, mahilig din. Eh, good by good sunscreen. Good by eh. pat, isipin mo, pat, pag nakapag live stream yung coach nyo, ibig sabihin maganda talaga yung araw nyo. Oo, ah, yeah. Kung hindi kailangan mag-extra work. diba, <laughs> sige, sila Dexter, di ba? Nagla-live, uh, nagla-live live pa kayo nung uh, sila Eson. So uh, parang, naisip ko parang the only time na ma- may may gana at makapal pa mukha mo mag-live kung part ka na bro mm-hmm. is kapag maganda yung uh, ano, result. training results. True. si Eson, inaya ko mag-live. Wala yun. wala, wala yun. <laughs> focus muna, focus. okay, <laughs> pero totoo yun. Oh, pero good vibes ah. din yung, ano, yung Onic ngayon dahil uh, nga dun sa Malay. I feeling ko lang TL yung mas ano, uh, mas sila, madaming. Parang ano, consistent ano. sila daily mag-live. Mm. Kaya nga tonto ang mga Clippers ngayon, eh. ang dami nilang ano eh. Oo. Dahil mga hot moments. <laughs> Dahil ano. Okay. And, pero um, to answer your question, ano din, bago naman ako mag-start ng panonood ng season 15, Dark Horse ko na talaga yung TL. Tapos, lalo pang na-reinforce yun dahil Totoo. nag-win streak sila. Literal na Dark Horse. Mm-hmm. Pero ako masaya ako para kay Oheb this season. Kasi nung mga last season, parang ginag- sinisix man siya, ganun. Mm. Tapos, nahanap niya yung oh, ano niya. Nahanap niya yung team niya. Oo. Oh. Dahil ba, ano, pasok ba yung ano nila, playstyle nila? Kasi, syempre, oh, pa- TL palaban eh. Oh, Mas ganun pa- ba, si, ganun ba talaga si, oh. kasi, nung time nyo, oh, ganun para- din naman, comfortable din naman siya, pero hindi naman ganun Ako po. kasi ano, the way I see Oheb, parang feeling ko, nung, kahit ako nung umpisa pa lang, nung before pa magkaroon ng mga roster, roster, mm. magkuha ng players, ako sabi ko na talaga sa stream namin na sobrang bagay si Oheb sa TLPH. Uh, Kasi ako, the way na ay si Oheb, parang siya yung klase ng player na kailangan mong siyang isama sa sa player na alam mong marami nang napatunayan. Oh. Katulad oh. niya si Carl Tizzy, oh. sila Sanji, sila... Sanford. Sila Sanford. JP. Sila JP, lahat sila pala, <laughs> literal. Ah. Kumbaga, oh. para malabas mo yung ano niya, yung tunay niyang laro, kailangan mo siyang isama sa, sa alam mo yung parang rerespetuhin niya, ayun pala yung term. Yung, yung players na alam mong rerespetuhin niya. Mm. Ah, oh, interesting. Rerespetuhin niya dahil alam niyang... Alam niyang magaling. Alam ah. niyang alam niyang tiwala siya doon na Mm. Kumbaga, komportable siya na kahit anong laro, ang gawin niya, alam niyang may bubuhat sa kanya, alam niyang tiwala siya sa teammates niya kasi nire-respeto niya and all. Mm. Para... Paano hindi niya nirespeto yung mga ka-team niya sa blacklist <laughs> nung ano? <laughs> Panalo naman ah. <laughs> ah. Panalo naman before ah. Hindi, yung ano, season 12-13 na gano'n. Hindi kasi ang sa akin, ano, pag nilagay mo kasi siya sa mga ganong klaseng players, alam mo yung mas ma- ma- ma- pressure siya. Kasi ah, ako, the way I, nung nawala kasi ako, I see. Nung nawala kasi ako, nung, nung hindi na kami naglalaro ni Wise, the way na I see Oheb, parang medyo, nag-ano siya, nag, naging komportable. Okay, okay, okay. Parang siguro sa utak niya kasi, siya yung pinaka maraming napatunayan dun sa, okay, sa okay. current lineup nila and all. Kaya parang nag-ano siya, nagkomportable siya, hindi siya ganun sobrang nagbabatak. Mm. Eh since hmm. napasama siya ngayon sa mga, alam mong mga best of the best. Uh, And for your... Bumalik yung pressure sa kanya ngayon na kailangan niya mag-step up. I see. Parang um, may, <clears throat> may nakita siyang next challenge for Oo, ano, oh, me. yeah. Ayun, Saka, challenge. ano, oh, see, kilala kita. Sa ano lang yan, TLPH, ano lang yan, one season lang yan. <laughs> Pag nanalo na. <laughs> Oo, oh, Oheb. Oh, okay diba? lang yan, Oheb. Oh, sa, parang ano yan, di ba? Pag, pag sa uh, tryout, Palong-palo. Palong-palo. Pag oh. nakapirma na, <laughs> doon nalalabas ang ugali. Na. Ayun. Joke lang, joke lang. Hindi, hindi na, hindi na nag-RG. Uh. Ah. <laughs> Anyways, um, ang tansya ko dito na upload ay siguro two weeks from now. So, na, as we record this is two weeks before the playoffs. So, mukhang abot naman. Mm-mm. Meron ba kayong mga gustong ano dyan, uh, batiin uh-uh. or, ah, ano, or i-promote? Uh, ayun lang, sa akin, ano, wala naman, supportahan nyo lang lagi yung, ano, yung watch party namin para yung Yun. mga ganitong klaseng insights, ganyan. And syempre, mm. supportahan natin Aurora sa darating na playoffs. Yon. And yun, sa mga katulad ko na mahilig tumaya, <laughs> sa kanya, insight sa akin, sa taya. Oo. <laughs> syempre, syempre. Ano ba, Hindi, lang. may, ah. ano ba naman, fin- paano ba kayo fa-follow dun sa mga, yan, sa mga katulad ng mga ganyang... Sa mga ano lang, sa mga social media pages ah. namin, sa Facebook, sa TikTok, yan sa YouTube. Diyan kami usually nagla-live. Tsaka yeah. lahat ng games whole day inaano. Bali, Sa parang watch ano kami. Literal na lahat ng... The streamer. Oh, literal na ah. lahat ng games pinapanood. Kaya Yun. kita-kits tayo guys sa playoffs. Oo, pwede ka pwede ka daw bang sisihin wise pag naga pag, Pag- ano pag lumubog din sila. <laughs> Tandaan nyo guys, Choice nyo yan. <laughs> Ayun! Oh, kumbaga, may sarili Nagsishirt ka kayong, ano, may sarili kayong pera, may sarili kayong cellphone. Kung susunod kayo, walang sisihan. Walang sisihan, Sian. oo. Okay, okay. Yun, maraming maraming salamat. Hmm. Sana may natutunan kayo Yes, today. sana. Alright. Thank you. Bye-bye. Yes, thank you. And thank you pala muna kay Coach Wood dahil, ano, Thank you, sa thank pag-invite sa amin. Yes, sa, thank you. Ano. Meron akong ano, ito, si, si Tori pwede niyong i-bash dito. Meron akong proof na niyaya, <laughs> niyaya ko kayo dito, uh, May 13. Oo, oh, yeah. May last 13. year. <laughs> Last year pa! Oo. Oh, oh. Pero alam mo, maganda naman kasi at In- least, tum- dahil tumagal siya ng isang taon, at least ngayon, mas free na kayong sabihin yung mga, uh, no, yeah, mga strats. Yeah, yeah. So, gumanda pa rin. Gumanda pa rin uh, naman. Gets. May 13 ah, last year? May 13 last year. Blacklist pa yata tayo noon. Hindi. Hindi na. Hindi na. Pero, ano na yun? Aura ka na yun. Uh, ano din, uh, wala din, busy din. Hindi rin talaga nagtagpo ang ano. Uh, oh, ganun talaga. It is what it is. Basta, Gumanda naman eh. Basta you know, woodcast, naman. always available kami dyan. Yan. Ah, yeah. Ako din. Ay, sama ko sa ano nyo, stream nyo minsan. Yes, ayun. Okay, sige. Just Thank let me know. All right, bye-bye.